radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bona tarda. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 300... no, 403 del Pim Pam Pum, el, músic, eh, el programa de música combativa de Radiotrama. Eh! arrac-rac-ranc, el pim-pam-pum d'aquesta i d'aquella manera quan estem en directe a la sala Xavier Espinalet. Sí, perquè des d'aquest any, novetat, tenim patrocinadors al pim-pam-pum. No, és mentida! Uh, estem en directe als estudis de Can Capablanca uh, des de la sala Xavier Espinaler amb tot un munt de gent, una passada de, de, de concursants en aquest feliç programa m'han donat la batuta avui i és un error, ho dic. No sóc l'Isma, l'Isma que ho porta tot sempre superbé, des d'aquí una forta abraçada Isma confinat. I, i res, sóc el Pau, em presento així de ràpid i primer de tot doncs, presentarem totes les companyes que hi han al programa. Uh, primer de tot, jo no m'explayaré tant com l'Isma, a ah, un ja fort petó. Eh? Ja sí, sí, déu nhi Per tu, Riqui, què tal, com va? Què passa? Bon any nou a tots! El primer programa de l'any, no? Su, Correcte. Su. <laughs> doncs aquí a tope, comencem l'any amb una entrevista que, que no sé, crec que sortirà prou bé. <laughs> I qui més hi ha? Qui més hi ha? Perquè avui no hi ha l'Isma, però sí que tenim aquí l'Eric. Què passa? Què passa? Eh, ui, ui. Hola. L'Eric té sí. petits problemes. Sí, ara no, no em sento en absolut. Ara, ara, ara. És, el, és el cable. És el cable, és ara, el cable. Ara, ara. És el cable, no sóc jo, vale? Eh, <laughs> bon any a tothom. Eh, programa de no, d'aquesta... Oh, oh, oh, oh, oh. Estem tenint eh, problemes tècnics. Uh, uh. Todo mal avui, eh? Sí, <laughs> comencem forts. Però sí, tot va pujada, no? Després. Fa pujada. Un soldador. <laughs> Eh, anem presentant els altres i ja us canvio el, el cable. Eh? Vale, l'altre és el Manolo, que té el mateix micro, així que... Hola, Manolo! Estupendo! Hola, hola, hola, hola. <laughs> Ens escolta o no? Sí, sí que s'escolta, sí. eh? Mira, igual si aguanto el cable així durant una hora i mitja o dos, fem el programa en condicions, eh? eh no pues hola, què tal? <laughs> Jo sóc el Manolo, disculpeu les molèsties radiofòniques que us estem ocasionant. Eh, Pau, recordarem aquesta intro tota la vida, eh? Que ho sàpigues, que ho sàpigues. Eh, I l'Eric estava per aquí, em sembla que volia dir alguna cosa. Eh, hola, què tal? Sí? Molt bé, gràcies Manolo, no, no, no deixis anar la mà d'aquí. pues, bon any, estic molt content de fer programa amb vosaltres. Eh, em sap greu que no ha vingut l'Isma i he vingut jo, ja sé que no és el mateix, però prometo portar-me molt bé i amb moltes ganes de fer, de fer aquesta entrevista amb, amb la resta de gent que ha vingut avui, que, que no són ni més ni menys que, que Calanya. Molt, molt benvinguts. Ah, yeah! Sí, sí, és, és que avui tenim un programa amb una entrevista molt, molt, molt especial amb els grans Calanya, la banda de punk rock marginal Made in Sabadell, com es descriuen els mateixos, eh, que avui ens presentaran el seu nou treball, que com ens agrada aquí el pim pam pum, homònimament parlant, es diu com ells, Calanya, i si no ara ens diran no! Sí, sí, és cert, és cert. És cert, <laughs> Mica. Us heu d'apropar bé al micro, eh? No he pensat, no hem pensat un altre al títol, però bueno, Escabaña ja està bien, tres síl·labes, ¿no? Tres. Sí, sí, sí, vale, sí. tal, eren temes sueltos, así que, sí, pues, que, pues, sí. había que llamarlo de alguna manera. I ja està, bueno, eh, re, molt agraïts. Ah, eh, el primer programa de l'any que és el... este Romario ¿eh? bueno jo puedo <laughs> ir a, al otro hago un estéreo hago un paneado mira aquí hola, hola. i res al programa número 234 no, bueno és igual eh, gràcies gràcies pues res, benvinguts, eh, Danete, Romario, Esteban, eh, moltes gràcies per, per venir, per ser aquí al Pim Pam Pum i, i atendre els nostres micròfons, estem molt, molt contents que heu vingut. Gràcies a vosaltres. D'ençà que en Pou va portar la proposta d'entrevistar-vos, la veritat és que ens va engrescar molt la idea i tenia moltes ganes de conèixer-vos. Si us sembla, anem ja amb l'entrevista. La barraca. Vale. Ah, la barraca, ja. Quieren saber. Mireu, ens agradaria saber els noms, però em sembla que ja l'Eric els ha els ha descobert, ha fet un spoiler, però ens, agra ens agradaria saber també pues, això, quins, qui sou de cadascú de vosaltres, d'on veniu i, i, quin, i quin instrument toqueu a, a, a Calanya. Si és que en toqueu algun. Bueno, intent, bueno ho intentem. Ho eh, intentem, no? sí. Ja, eh, jo Sincerament ho intentem. Jo ho sigo intentant. Bueno, jo sóc el Tanete, sóc el baixista i, i vocalista, si es pot dir així. Bueno, el, el líder, el líder. El líder además, además del amado líder, el amado líder. Eh, del grupo. I res, i bueno, eh, això mateix, baixista i vocalista. I aquí a la meva dreta tinc el Romario. Que... Bueno, això ja... No sé el, Javi, el Romario, que les en diuen. Ah, bueno, soc el bateria, així que tampoc pues, no, puedo, no puedo añadir gran cosa más. <laughs> Com a bateria no puedes dir ninguna frase. No. I jo sóc l'Esteban, que sóc un, un dels guitarres de, que, estem a, que estem a Calanya. I jo soy Pascu. Sí, exacte, perquè falta, falta el Pascu, no? Ens falta una altra, una altra guitarra, que no ha pogut venir, però Pero bueno, yo, yo represento las guitarres. <laughs> es la, la, secció, la secció de cuerdas. El lobby de los guitarristes. Eh? Sí, jo per això abans us he demanat els noms, perquè aquí a la xuleta teníem quatre, no? I era com de, ui, ah, hay quatre nombres i són tres persones, sí, no? Sí. Falta tres el Pascu. físics, però un té doble personalitat, no? I aleshores... Sí. Sí, sí. Molt bé. Hi ha un, hi ha un bipolar aquí. Ah, qual és? Adivina qual és. Adivina. Doncs parlem ara una mica de, de rol, si us sembla bé, dins la banda, diguem. Uh, qui fa les lletres, qui fa les melodies i com és, si voleu explicar una mica el vostre procés de creació de les cançons. Mm, eh... No bueno. volem. <laughs> bueno, pues deberíamos... Es que es, es, deberíamos hacerlo muy caótico sí, esta sí, porque, sí. porque suele es ser así es muy como caótico. la fórmula de la Coca-Cola. Uno dice que la otra y entonces la hace Bueno, realment el, el procés de, de fer les cançons, les lletres les, les com a vocalista les faig jo, però bueno, eh, tampoc és que ja les melodies les fem entre tots, més o menys, i el que és la música, que és la base... Perdó, que no m'ha acercat el micro. Ai, echa mi micro, echa mi càmera. Vale, mi càmera. <laughs> Vale. Eh, del, si parlem de lletres, eh, bàsicament les faig jo i i no sé, perquè, bàsicament perquè no hi ha cap altra persona que se n'encarregui bueno, no? el, van, el, vam estu enviar a estudiar a l'estranger per... sí, estuve en Harvard Harvard es que, no, Harvard a la ràdio no me gusta és un bon bar al Harvard Harvard, Harvard. És, bar, és sí. és duro. I llavors, amb aquest, sí, les lletres sí, després el tema, del que és la música, la fem una mica entre tots. És un procés, no sé si puc dir creatiu, no sé. Sí, Estem jo, al local jo, i... Jo crec, jo crec que ah, de vegades doncs, cadascú, un del grup doncs, arriba amb una melodia o arriba amb una idea i a partir d'aquí doncs, eh, s'esposa i, i es comença a variar i es comença a canviar i li donem moltes voltes a, la, a les melodies, li, li, li estem tota l'estona buscant mi, millores no? a les cançons però surt més d'així d'una idea musical, d'un riff, i diu, oh, això mola, i aleshores sí. m'hi Sí, sí, sí, sí, sí, s'afegeix una, lletra. Sí. Normalment d'una tonteria, uh mhm. -huh. provant, normalment provant, calentant per assajar, tal, bueno, que hem de fer el repertori, que tenim un bolo i tal, i bueno, al final acabes, acabes fent una altra cosa, no? Dius, mira, eh, comences a calentar i dius, hòstia, això està guapo, tio. Sí. I, sí, està tot guapo, tio. Sí, no, I, i no. bueno, aquí, pues, d'aquí sí. comença, es comença a treballar, comença a sortir, a, a vegades a vegades són cançons que d'un riff triguen dos anys a, a sortir, es recuperen riff i... Sí, bueno, és, és una, tens, tens una frase guapa, diguéssim, i la deixes allà apuntada i, i al final pues, acaba tornant a sortir -hmm. Sí, hi ha moltes vegades que també des de, de una, el que diu el Romario d'una tonteria doncs després acabem fent una cançó no? o sigui, hi ha un rip però tenim una, alguna cosa en què estem fent cachondeo i després acaba sí. sortint un... I, la, i les lletres igual, normalment vas xapurrejant quan tens una, una miqueta la cançó mig, mig feta i tal i, i un l'estribillo que no saps ni què cony dir i tal, i al, i al final es queda. Mm -hmm. I al final es queda, no, sí, sí. Però entre la pregunta, les lletres les faig jo, o sigui, de hecho son... Bueno, vale, vale, vale, la, las la, las és la, el, el, el amado líder, los el amado líder, sí. Però i, i les, les lletres, o sigui, és a partir d'aquestes frases i d'aquestes coses que aneu provant a, a l'assaig o tu són coses que has escrit pues, un dia que estaves inspirat en casa i després les portes al, a l'assaig? No, com? normalment sí que és veritat que és que arran de tonteries que, és, que estem dient al local i potser sí, perquè no sé, per exemple, el tema, un dels temes que és Brummel eh, va sortir perquè hueles a Brummel, és com una mica despectiu, perquè hueles a Brummel, eres, eres viejo, perquè ja tenim una edat una mica avançada nosaltres, per estar en aquest ritme del, del punk, però bueno, i d'arran de, de hueles a Brummel, pues, doncs jo vaig fer una lletra eh, ¿Quién huele. que aquesta temática, no? ¿Quién vuela que a Brumel, ¿Quién a Brumel? ¿Quién da? ¿Quién huele a Brumel? ¿Quién es una persona que huele a Brumel? Pues que esta y va ser arran una tuntaría de... Eh, hueles a Brumel, Como la melodía que, que Miguel para para no? ¿Y quién huele más, más a Brumel de, Yo creo que es El, Romario. <laughs> me, estoy, me, estoy volviendo, me estoy volviendo bastante Va, va, M'estic tornant bastant, bastant, bastant vell. No, no, no, de, bonic, no de bonic, no de bonic. abans, abans bastant es, vell i... Eh, i es eh, posava llacs. Es posava llacs. intransigente i... <laughs> Sí, eh, sí, sí i, i, i, i cascarrabia, sí. Se te pone el pelo blanco i... I ponte una mascarilla, saps? I ja, ja, ja, ja, no, ja no suporta. Però això de riesgo. I, i, i escolteu, va, netegeu el local, tio. Ah, vinga, home, va. I a veure, per entendre una mica millor com, com funcioneu després en el dia a dia, eh, jo tinc una pregunta que no està aquí, que és eh, on, on assageu? Hòstia, nosotros assagem amb, a un local que está al carrer... ¿Puedo decir la calle o va a venir alguien a buscarnos? No, no digas el carrer, no digas el oh, carrer. bueno, este, a, a Sabadell. Sabadell. al el, número pues mira. <laughs> estuvimos, muchos años en, el, en, el, en lo que era el centro neurálgico de, eh. los af, del after de, después de Barros en Sabadell. O sea, hemos, eh, podido acabar los after de, de Sabadell y ahora mantengámoslo así. sí, en, eh. en, en, a porta cerrada. Bueno, vale, eh, tenim un... Sempre hem tingut local propi nosaltres. Sí, eh? sempre hem tingut <laughs> i, i també després mm. doncs, a, anem moltes vegades als, als locals del, del company, del Romario, que té, que té bucs d'assaig i, i, i anem combinant moltes vegades també per disponibilitat doncs, sí, si podem anem al nostre local i si no per feina doncs anem allà sí. molt bé I, i en aquest sentit, per exemple quan, quan sortiu de concert qui, a qui li toca conduir? A <laughs> mi, a, mi, a mi que tinc la furgo. Sí, sí, no, sí, sí. sí, sí. sí no, això és impepinable. Que no vol dir que, bueno, no, que no sempre, vegui, eh? sempre, sempre, ahir també sempre, bueno, al final sí. sempre acabem, podem anar amb un cotxe però anem amb... Amb dos. Amb dos, dos o, o, dos o tres, o tres, depèn. Sí, perquè bueno, nosaltres això, el tema del canvi climàtic i tal, no... I perquè, I perquè no beveu cap dels tres, no? No, no, no, no. no, no, Ni bebemos, ni fumamos, ni vamos con mujeres malas, nada. Agua, Fanta i sí, sí, sí, sí, sí. I en aquest sentit, qui és, qui és el més celebrat? Qui està més tombat? El que, el que no està. Claro. El que no, <laughs> està. Eh, no, no se salva a nadie, no se salva a ninguno, me parece. Nosaltres quan, normalment, és, és, ja, ja passem dels 40, bueno, Sí, no, yo no, yo, el ama, yo, yo encara el, no. Yo el, amado, el amado líder y yo. No, yo tengo sí. 40 solo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, vale. Jo, jo estic a les portes, però no, encara no. Sí, sí, les <laughs> portes sí. de la <laughs> muerte. bueno, que vull dir que ja, ja ni sortim de festa, ni res, los peques... Tal, eh, a la bueno. Eh. Però, bueno, sí, Tanete sí que sale de festa. Jo, jo no Però vull dir que quan sortim de concert anem, anem a passar-ho bé, nosaltres els primers i i, i, que, i que se, i que s'acabi el món. Sí, sí, falta, clar, sí, jo, crec, sí, jo sí. crec que l'important és passar-s'ho bé, en tot això és, és importantíssim passar-s'ho bé. Però no conduïm, eh? No conduïm. Sí. No, no, no. Hem dit abans que conduïa jo, però jo no condueixo. No. Sempre un conductor responsable. Claro, amigo. I qui, qui és el més responsable? També és el Pasco que no està? <laughs> no. no, no. Bueno, ara ja és, és difícil. No, ja els que són pares ja, ja no. comencem a... Anem a temporada. Sí. sí, sí tenim... Va temporada. Li toca algú tirar del carro durant un temps i, i, y, se convierte en el, en, el, <laughs> en el demonio del grupo porque es muy pesado, pero luego le toca a otro y bueno, sí. Ja, sea, o sea, el, el, el problema és que els quatre no estem bé. Sí. <laughs> bueno, així us equilibreu entre uns Clar, i altres. Exacte, no? exacte. Nos equalizamos. <laughs> Mm, seguint el fil de lo que estava dient, que, mm, quina és la vostra eh, quotidianitat? O sigui, què feu quan no esteu assajant, quan no toqueu? A què us dediqueu? quines aficions teniu? Així una mica expliqueu. Què, què feu el, el dia a dia? <laughs> lo que queráis contar, claro. Lo que se pueda las, contar. Lo de, las, lo de las pajas no lo digas. pues entonces ya está. <laughs> Era el salario eso. No, yo, ah, ah, yo colecciono, hago barcos de estos. <laughs> Es una, una, en, una botella, ¿sabes? <laughs> Siempre se me rompe la botella. No, no, no, a ver, ya no sé. Yo, yo sé, yo soy un ciudadano, soy un ciudadano ejemplar. no <laughs> he matado a nadie. No, no, nosaltres tenim les feines, o sigui, treballem, eh, tenim feines normal perquè no som un grup professional, ja s'ha ja vist en la, en la gravació. Però, no sé, intentem, realment, quan no estem tocant, estem assajant, eh, Uh... Intentem no parlar-nos, <laughs> no contactar massa. No, a nosaltres ens agradaria dedicar més temps a lo que és al, al, al grup i assajar i tal, però no, no ens és possible. Tenim altres... Tenim feina i a més tenim, ja tenen fills, alguns tenen fills, no sé per què ho han fet, però bueno. <laughs> I després tenim altres projectes i tal, tenim... I és complicat, però... Al, al local passem el temps que, que que podem, però ens agradaria que fos més, almenys amb, amb el Bueno, però dilo, tu eres cartero. Ja, jo soy cartero, eh? Ah, joder, hòstia, a veure, dilo, dilo, joder. Ciudadano ejemplar. Ah, però la pregunta era esa. <laughs> Claro, no, ¿a qué, a qué te, bueno, no, ¿a què te dediques? Ja, ja l'estaves relatando bien. Bueno, ¿de, de què ¿A què us dediqueu o les aficions que teniu o... Eh, si teniu Bueno, algun la, hobby, la, si les teniu- aficions principalment, per- en el meu cas, és la música, evidentment. O sigui, sí. tinc, tinc altres aficions, però, però ja entre els fills i, i el grup doncs, no et dona... Ja, no, de, no de la vida. No de la vida, no, no, està clar, està clar. I fòbies, també, si voleu. No ah, sé. A fòbies, a a mi, per exemple, els murciélagos me dan mucho miedo. ¿Sí? No, no, pararía. Batman, no pararía. pangolins. A mí los, los fachas, me da mucho, tengo mucha fobia. A mí los murciélagos me dan más miedo. ¿eh? Fobia o asco, no sé, no miedo, no, es asco lo que me dan. Sí. O sea, ¿y un murciélago facha cómo sería? Y murciélago, murciélago facha es muy jodido. Bueno, Batman, Batman, Batman. Batman es un murciélago facha. Batman, eh, Batman era de Batman es muy fascista. Y es, es de box. es de box. O sea, millonario, siempre tiene que defender sus bienes, claro. <laughs> I escolteu, teniu altres, altres projectes musicals? Ara, ara ho acabo de pensar. Eh, Bueno, Sí, bueno. sempre, sempre fent Bueno, a, a, el que no està, que és el Pasco, té més projectes musicals i té diversos grups, és el que més es dedica a la música, diguem, perquè té més, <laughs> més temps libre, no sé. <laughs> Sí. Bueno. Però no, jo, per exemple, toco en dos grups més, perquè sempre m'ha agradat mm, estar amb altres projectes i tal, i sempre intentem, com, com ens agrada molt tocar, intentem tocar amb, altra, amb, altres, amb altres músics que, que ho faci una mica millor, perquè és el que jo intento fer. <laughs> Crec que no sé, parlaven alternatives, no sé. Bueno, que parlàvem abans, nosaltres sempre hem tingut un local propi amb, amb la colla que portem des de que teníem 17-18 anys, i llavors sempre estàvem en un local i, i hi havia 5-6 grups, eh, anaven, passàvem allà les tardes, les nits, eh, les matinades, tot el... i llavors sempre pues, estaves tocant amb tothom, ara ja no, ja no es pot fer, ara igual pues, tenim un, el local que tenim, estem allà amb, amb els Surfing Rovers, amb i Machete... Amb els Casparrata. Que, és, el Casparrata, que estan allà ara també, per fi han vingut a, a, al, al local marginal. Sí, allà. Els, els, els, vam, eh, els vam acollir, els vam acollir. Sí, Però, bueno, pobrets. <laughs> I, eh, bueno, i, i sempre el que té més temps, pues, pues, uh, eh, Pasco, per exemple, uh, es, es dedica més a, a prioritzar els grups i pues, té 4 cinc grups, sempre toca amb algun projecte encara que sigui per anar a tocar càmpings al cap de setmana i tal, nosaltres amb la feina i tal, pues, <laughs> bueno... Clar, és, més, és més complicat. Sí. Sí, sí. Però en bueno. concerts a càmpings, eh? Sí, Podríem sí, sí. fer una entrevista només d'això, eh? Sí, hòstia, això, concerts a càmpings mola molt, tio. Sí, jo, vaig estar, eh, jo vaig estar treballant a Port Aventura amb el Pasco també, i, i en Morelo, sí, i companyia, i, vida, Y, hostia, sí, pues. pues Mejor que con nosotros. ¿no? Pagaban, sí, pagaban, tío, pagaban, todo, pagaban. Y ya estaba allí con vestido de cowboy. Siempre, y, todos los ensayos no lo, no lo recuerdas, ¿sabes? sí. Eso sí que mola. Yo estuve en ¿no? <laughs> <laughs> esa mierda. No la mierda que hacemos nosotros. Esta puta mierda. ahí, ahí al lado del Dragon Khan y molaba más. Bueno, es que íbamos, y hacíamos unos cuantos pases y, luego, podíamos ir a subirnos a Dragon Khan. Eh, y, al final, pero al final acabábamos en los, en los autos de choque con los, con los niños pequeños con gafas <laughs> y vamos, íbamos a, a, joderles el día y en los antechoques. Íbamos todos, nos juntábamos los cuatro del grupo, íbamos a por un niño con gafas <laughs> y le, ¡ah! se salía llorando y venían los padres. Con esas cosas. Con Khan, ¿sabes? <laughs> Es, imposible imposible. Era muy bueno. cap la posibilidad de que cuando anàvem a, a PortAventura fa eh, la persona que había dintre del Pájaro Loco fossis tú? Sí o no? Volem saber això. No, no, lavan los nosaltres em, van deixar una miqueta allà No, él va a entrar cuando va, a entrar al Barrio Sésamo. Ah. <laughs> No, nos de cowboy, Estaban allá al, al, al, Far West y andaban vestidos de cowboy. Bueno, también estuviste un, tiempo en lo de eso de, Polinesia, ¿no? Ahí no, eso, fue una sala... De, eso no se cuenta. Eso fue una sala, eso, eso fue una sala de, de striptease, pero eso es otra historia. <laughs> Cuenta, hombre, cuenta. Bueno, y para seguir una mica eh, esta entrevista al més pur estil de, de, de Telecinco que estem fent. <laughs> Eh, si, us, si, us, si us ve de gust explicar-nos una mica com, com us veu conèixer. <laughs> Eh, pues, bueno, bueno jo, jo en el meu cas jo, jo els vaig acabar coneixent a, a, la, a, un, a un un local, un bar mític de Sabadell que era la sala d'espera yeah. I, i ens vam conèixer allà, vaig conèixer Tanete i, Sí, sí, sí. Teníem, eh? algun teníem, alguna en comú que anàvem, havien anat a l'institut, al col·le, tal, no sé què, es coneixien i tal i bueno, doncs al final doncs, doncs eh, vam, vam, va, va començar la, la relació, a partir d'aquí doncs, doncs vam, vam fer molt bon rotllo i a partir d'aquí vam crear Calanya. I això fa pues, Ara fa 20 anys que vam fer-ho, o sigui... Uh, Ara farem 20 anys, eh? farem 20 anys, fa 20 anys, fa 20 anys que tinc 20 anys. Ja estem. Llavors, si vam començar així, perquè l'Esteban i jo vam tenir una conversa quan ja portava unes quantes birres i, i més, i vam parlar de grups que teníem que teníem en comú, de, que ens agradaven, de pues, Escorbuto, Cicatriz, Animales Muertos, La Guerra, coses així, i vam, vam, vam dir que volíem fer un grup per fer aquestes, per tocar aquestes cançons, fer unes versions i tal, i així vam començar i necessitàvem una bateria i vam trobar el, el, el, bueno, no, el Mario. No, no, no, no, no, no, em vaig ficar jo, no em volien, no em <laughs> volien. Bueno, jo no tocava la bateria encara, teníem una bateria allà al local i, i, i jo feia claro, porque tenías local, por eso. Yo yo yo jo la... <laughs> Porque tú tenías local, por eso fuimos contigo. Ah, vale, sí. No, <laughs> por <laughs> eso. Ahora porque, lo entiendo todo. Porque tenía una batería, sí. Ahora lo entiendes todo. Yo fui la, intro, la intro del Furjón de Bertos y esas cosas y tal. Y... Y, y en vaig encabezonar yo y les dije que no, yo quiero tocar la batería. Pero si tú no sabes, bueno, pero... Pero tengo 20 años para aprender. <laughs> I ja, o sigui, quan, quan us veu conèixer ja, i, i veu decidir fer, fer Calanya, ja, ja us dedicàveu a la música o, no, o veu començar aquí a tocar? Quan... Bueno, jo en el meu cas sí que ja havia, tocava amb alguns amics i sí. tal, ja, ja, jo ja tocava la guitarra, evidentment, clar, mm -hmm. eh, mhm. I el, i el Tanete també sí, ja, ja tocava el ball. Ja, ja... ja veníem d'estar un parell o tres d'anys amb, amb el local, que no fèiem res, però ens doncs, dedicàvem a fumar canutos i, eh? eh beure eh? cervesa. He canutos. <laughs> No, bueno. Es pot dir, ducados, es pot ducados, dir. ducados, ducados. <laughs> Això potser no es pot dir. <laughs> talla, talla. I més enllà de punk rock marginal made in Sabadell, com, com us definiríeu? De, que any com es definiria? Ostres, doncs, que... doncs complicat, eh? Complicat, <laughs> bueno, nosaltres eh, el que sí que tenim, que no sé si és un defecte o és un o és una virtut, és que no, no, no, no intentem fer un estil de música concret. uh mhm. -huh. Sí que ens agrada dir que som punk, perquè vam començar a fer punk i fer aquest estil de música perquè el que ens va permetre començar a tocar. Bueno, i les lletres també són, són molt punk. Sí, les lletres, sí, són, les lletres sempre... són polítiques, són, són més de l'estil del punk, però el que és la música no, no ho diríem Os pues agrada que és punk, però hi ha molta gent que diu vosaltres punkis no sou. Bueno, siempre sempre ens han, ara ens diuen, sempre els, els punkis es diuen que son... Pero Però què punkis, pero què punkis, ¿qué son esos punkis? Dicen que somos muy heavy para los punkis y los heavy que somos muy, punkis para, los heavy. <laughs> Bueno, Femcolas los com pues, ah, bueno, tenim la batería que mete doble bombo, Pero bueno. Bueno, yo en Batch vaig el doble pedal Y sí, le havia, li havia de treure partit i ja està. una mica potser guitarras més metálicas Ya, potser més solos, guitarras doblades sí, tal. Van a són molt del doble pedal, eh? Sí, el doble pedal siempre sempre siempre, Sempre, sempre, sempre es bien, siempre bueno, bueno, bueno, vamos bien. Siempre, aparte tapa mucho. Ya cuando, en un disco ya cuando está todo sonorizado y tal, en los directos mete el doble pedal ahí. Lo que sí que potser diríem que es que que, que fem punk perquè ens agrada dir que, que fem punk, mm -hmm però clar, hi ha gent que per no són punk per ells, però bueno, és igual, nosaltres fem la música que ens agrada i ja està. Sí, vam anar sí. evolucionant, van començar, pues, pues, sempre feien pues, versions de Ramones, Escorbuto, RIP, MCD, Cicatriz, eh, el que, el que, el que, el que podíem, sí, no, no mhm. donàvem, no, tècnicament no donaven per més. Llavors, ara sí, no? Ja, ja som, som, som 20 anys, no? Acabàramos, ¿no? Ara solo tenemos que hacer de Dream Theater. Claro, acabáramos. Podríamos tocar mejor de lo que tocamos, però bueno, creo que más o menos... No, jo crec que també que les, les influències de cadascú, perquè encara que ens agradin sí. molt el punk, tenim diferents estils, a cadascú li agrada un estil diferent, sí, i jo crec que això doncs, es nota a la bateria, es nota al baix, es nota a la veu, es nota a la guitarra, o sigui sobretot, que al final... Sobretot el baix. Sí. Clar, baix. Però és important que acabeu congeniant, no? encara que siguin estils una mica diferents els que us acaben agradant. Sí, clar, clar. Al, al principi era més complicat perquè a vegades quan, això, quan començaves a posar una miqueta doble bombo ahí a pinya i tal, estàs molt heavy, tio. I, però bueno, va arribar un moment que vam dir, mm, pues si és heavy, és heavy. I, mm. i ja està. I, és violència. I, I ja no, ja fa molts anys que el, el que surt és, si surt algun, un, un, una intro que és power metal, pues surt una intro que és power metal. Si al final, eh, quan fiques lletra i estribillos i tal, acaba, acabes en punk. Sí, esteu oberts a que hi hagi col·laboracions d'òpera, no? Allà... <laughs> No, no, hòstia, això No, aquí ja... no, aquí no. aquí no, no, no, perquè hi ha, hi ha uns límits això costa que, molta que, pasta. Estan, estan marcats, ah, però... Costa molta pasta, ja ho vam, ho vam comentar amb, el, amb la productora, però diu que, que no, no, no pot ser, no pot ser. Una, una sinfònica no surt a compte, no, no, no. Bueno, mira, jo, jo també us puc dir que jo penso que ningú us pot dir si és punk o no, perquè el punk és, és una actitud i, i a nosaltres ens encanta el que feu, així que, seguint amb l'entrevista, eh, tenim una petita sorpresa. Abans en parlàvem de, de l'Adri i de la Iesca. Ara serà, serà ell, eh, el Riqui està donant instruccions a, al Pau perquè, <laughs> perquè fem possible que arribi aquesta pregunta que ens envia l'Adri, aquest company de, de la Iesca, programa de Radiotrama, que ens ha passat uns àudios i que amb ell continuarem el programa. Aviam què diu. Buenas noches. Mis primeras palabras en esta Nochebuena quiero dedicarlas a Los Calaña. Hoy nuestro corazón y nuestro pensamiento siguen con vosotros. Nos sentimos muy cerca y sabéis que tenéis nuestra solidaridad y que contáis con el trabajo y el compromiso de todas las administraciones para que podáis reconstruir cuanto antes vuestras vidas, vuestra economía y rehacer así vuestros proyectos con ilusión. También en este último año muchos ciudadanos continúan padeciendo las consecuencias sociales, económicas y también emocionales derivadas de la reina y nuestras hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, todavía tiene la capacidad de hacernos daño, de muchas maneras. Se vuelve a transmitir muy rápidamente y por tanto el riesgo no ha desaparecido, al contrario. Debemos tener siempre presente los intereses generales y pensar en sus inquietudes, en sus preocupaciones, estar permanentemente a su servicio y atender sus problemas. Calaña. Ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis serias y graves, como es el caso de la reina y nuestras hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y merece por ello respeto, reconocimiento, y lealtad. Os deseo a todos que tengáis una muy feliz Navidad y Año Nuevo. Eguberrión, Bon Nadal, Boas Festas. La gente canta con ardor, la gente canta con ardor, la gente canta con ardor, con ardor, con ardor. Hola, bebés. ¿Qué pasa, chavales? Se me hace raro dejar esto grabado, la verdad. Es como dejar un mensaje en un contestador. No se me da bien hablar a las máquinas. Pero sí conozco a más de un máquina como vosotros. Dejémonos de mierdas. Nada, que quería dejaros un mensaje, aunque fuera grabado, que ya sabéis que me repatea el bazo no poder estar ahí con todos vosotros, pero ya os dije, lo tenía complicado. Así que al menos os envío este audio. Y me hace ilusión que estéis por la radio presentando el nuevo EP porque nos conocemos hace un chorro de años, y <laughs> hemos compartido muchas cosas juntos, unas más serias y formales y la gran mayoría que han sido chorrada tras chorrada y de las cuales no puedo estar más orgulloso, la verdad. Incluso de las inéditas, Edu. Lo siento, algún día verá la luz todo eso, palabra. El caso que quería aprovechar para dejaros alguna pregunta y así participar en la entrevista, aunque sea a distancia. La primera sería obvia por las condiciones biológicas de los integrantes, eh, lleváis más de 15 años tocando juntos y habéis sacado dos discos y un EP. Eh, la pregunta sería, ¿qué pasa con esto? O sea, como fan y como indignado de la música local lo digo, ¿tenéis pensado ir a este ritmo de por vida o qué pasa? Eh, bueno, Escoria tiene un disco solo, ¿eh? <laughs> cabrón. La mejor, defensa es un buen ataque. ¿eh? <laughs> somos, somos pocos somos poco profesionales, lo primero. Y, poco poco productivos poco prolíficos la pero porque porque porque cuesta mucho hacer cosas de calidad quiero decir o sea tú <laughs> puedes tú puedes hacer no veas eh Gracias. de una mano, échame una mano, líder. <laughs> bueno, la verdad, Adri, eh, Mm, te, lo, te mando esto al cielo, este <laughs> saludo. Está entre, nuestros corazones. La verdad que sí que es una, es una. Es una puta mierda que no saquemos tantas cosas porque. No, usted va a sacado más cosas, pero la vida. es el ritmo que llevamos. La vida. Y lo mismo que decíamos antes, de que el estilo de música que hacemos es el que es, pues el ritmo de editar cosas es el que es también. Entonces, si quieres que saquemos más cosas, pues nos paga las grabaciones, que son muy caras. <laughs> o sea, te pides un crédito y nos sacas un disco cada año y ya está, tío. ¿Qué pasa? Joder. Te decimos los programas que tienes que hacer tú cada semana. <laughs> ya verás, Sara. ¿Cuántos programas Cuando seas padre comerás huevos, ya verás tú. ¿Cuántos vas a hacer a partir de ahora? A ver, a ver cuántos programas haces tú, ya verás, ya, hombre, venga, va. ¿Cuántos haces? ¿Uno al mes? ¿Cuántos haces? No me puedo contestar, no es una grabación. <laughs> es que estoy, mirando a los altavoces. <laughs> como si fuera, como ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? No, tío, eh, te queremos un montón, colega. Te queremos igualmente, ¿eh? Sí. Sería bastante cojonante, ¿no? si contesta? Sí, ya, ya no. <laughs> Como una Alexa, ¿sabes? <laughs> Alexa, ponme. Me pones. Me pones. <laughs> Guata, guata. Molt bé, doncs... Corta, corta. Doncs ara que ja us coneixem una mica més, si us sembla bé, anem a escoltar la primera de les quatre perles de les que consta aquest nou treball dels Calanya, que es diu Com ells i que s'estrena avui aquí al Pim Pam Pum. Uh. Yeah. Mira, esto es sonido de cerveza apoyándose en la... Ay. Ah. ¿Qué es el, ¿Qué es el lila? ah, que no, que no tiene mal tema. No, ah, primero. Sí, ah, pero no lo tiréis, ya. Tampoco para, para, para, tirarlo escuchando. Se, se hace presentar. <laughs> Papeles de reciclaje. <laughs> bueno, eso están aquí así. Así es, ¿vale? El pim pam pum. No sé si os pensaba que venía a Radio 3 o, o 4 o 5. Bueno, aquest primer tema, que, que sí que presentarem una mica, no el ficarem així a, a lo loco, eh, es diu Destrucción, si no, si no m'equivoco, i us volíem preguntar pues, una mica bueno, què ens podeu explicar d'aquest tema, de què, de què va i, i com el veu fer. El amado líder. Ah, el amado líder. Ese que, ese que hace las letras. Haurían de tener una cuña de, de líder, líder, líder. El amado líder. líder. Bueno, lo, primero, lo primero, esto solo lo puede decir el amado líder. lo Hago la, la introducción porque mm, más que nada es que no entendemos nunca las letras cuando las escribe. <laughs> escribe como lo gente, además es zurdo. entonces. es, zurdo para escribir, pero luego es diestro para tocar. Por eso toca tan mal. O por eso escribe tan mal. No lo sé. <laughs> no lo, sabemos. De cualquier todavía. manera, eh, Después de 20 años, seguimos hablando estas dos cosas. Bueno, de, Vamos a hablar en serio, que no Puede, puede usted, hablar, puede usted hablar, líder. Cuando ha visto que yo cojo la cerveza, entonces puede hablar usted. <laughs> Bueno, la cuestión es, destrucción va sobre. Pues, va sobre la, los cuerpos de seguridad del Estado, en general, desde la policía municipal hasta. La guardia Civil. Hasta la Guardia Civil, Mossos escuadra cualquier cosa de represión ah, incluidos seguratas también, o sea, no. Cualquiera que se ponga una porra o cualquier instrumento de dar hostias a, a la población y a la gente merece una canción como esta. Entonces la hicimos así, eh, lo que sentimos, lo que venimos sintiendo desde hace muchos años, que cada vez que alguien intenta eh, poner, decir no a algo que no, que no considera justo, mm, vienen los perros del Estado o de, la comunidad autónoma en cuestión o del municipio y, es algo que es nuevo, que no es nuevo, que ya, que ya sabemos qué pasa. Entonces es una canción dedicada a la poli. Que no es un tema muy original, pero salió bastante de dentro, la verdad. Pero nunca hay suficientes de estos temas, así que... Sí, yo creo que sí, porque... porque... luego meten al Bustos... Recordemos que Bustos está en la cárcel, ¿eh? Sí. por, un... ¿eh? la han metido, en la cárcel por, por, quitar multas, o sea, no, no por mandar A, a, a, exterminar a la gente, ni, ni liar la parda, ni tener a la gente acorralada con su futuro durante un montón de años pendientes de, de las mierdas esas, no, no por, quitar multas, claro, bien. Eso sí que es grave. Sí, sí. Eso, eso, eso, es en la ¿eh? cárcel, que se joda. No, por el Bemba, ¿no? Y bueno, sí, la del Bemba, por ejemplo. Eh, o sea que básicamente esta canción se llama Destrucción porque <laughs> destrucción es lo que piden, es como decimos la canción, y piden destrucción y piden que la gente se revele y y se levante contra su, su, brutalidad, que es lo que tiene. La policía es brutalidad y no, hay nada más. Y el que quiera decir otra cosa, <laughs> pues, eh, pues miente. <laughs> creo, creo, yo, vamos. Pues o, o, de una manera diferente. No, no, no. Joder, pues ya está. vale, eso, la canción. <laughs> Bueno, doncs si, si us sembla... Bueno, aquí al Pim Pam Pum ens encanta aquesta temática antipolicial y si us sembla anem a escoltar aquest tema inédito dels Calanya que, com dèiem, es diu Destrucción. molt bé, doncs brutal aquesta cançó. Bravo. Destrucció, sí. Vamos. no one. Molt bé, doncs seguim una miqueta amb l'entrevista endavant. Quants bolos més o menys porteu a sobre? O sigui, cada un marca, és una punyalada allà. I quants porteu, quants punyals porteu a sobre? Bueno, uns quants, eh? La veritat és que uns quants. No tants com ens agradaria, però, però bueno, portem uns quants. Bueno, portem... Sí, sí, sí. Que, que, que, des de que van començar, vols dir? Sí, no sé. Sí. Ah, no sé. Aprox, aprox. Bueno, pues una, una otra, una otra del... Ya me acerco ahí, al micro ahí, nomás, ahí, pues no me lo vuelvan a decir. Eh, a, a, a, atendiendo la pregunta de Adri, que, que me, me, me, ha sentado muy mal, ¿eh? Soy muy, muy... Bueno, és igual. Una de les coses que vam fer quan vam començar fa 20 anys és que ens vam dedicar a fer molts concerts, perquè és bàsicament el que ens agrada, a, eh, més que fer temes, ens agrada fer <laughs> molts concerts i vam, vam, hem tingut sempre amb el temps molt ha ocupat en fer bolos. Llavors, des de que, no sé quants hem fet, però hem fet moltíssims. Tampoc hem anat de gira internacional, però bueno, a la que va dir a Sabadell i del Vallès i... Potser no vas a dir a la Creu Alta, a la Creu Alta. a Camp un dia, un dia, però claro, és complicat allà. Més, no. més bolos que discos, no? Diríem. Sí, hombre, sí, sí. sí. Bueno, hem, hem, hem tocat... Hem quatre, quatre bolos. Hem, to, hem, tocat, hem tocat fora, hem tocat a Almeria, hem tocat a, a Osca, hem tocat a... Bueno, a Teruel, ¿no? ¿Era Teruel? ¿Era Teruel, Teruel o...? Calamarde, Calamarde, la Sierra del hombre, Madre mía, ahí en mi tierra. Bueno, hem fet algun festival o algo així, també? O... Sí, més festivals locals i tal, però bueno, sí, hem tocat en, en diferents, en diferents eh, festivals, sí, sí. Sí, bueno, i a més és que tocar pues, ens agrada molt i quan tenim la possibilitat, pues, pues toquem. I... <laughs> Sí, sí, i... Tocar està bé. Sempre... Sí, sí. I el primer bolo, per exemple, us en recordeu? De sí, sí, i tant, i tant. I, tant. Sí, sí, I es pot explicar o millor? Bueno, ara per Sí, però bueno, va, això, això ve ara que farem els 20 anys, que fa 20 anys que tinc 20 anys o, bueno, <laughs> eh, eh, bueno sí, el primer, Oye, tío, el primer bolo va ser a la, a, la, a la querida sala a la, a la sala d'espera no, ja era sala d'espera bueno. Hmm. sí, sí, amb el, amb el Javi la Emi, el Paqui, Andrés companyia, el senyor Sergi sí, el primer, el primer concert sí. va ser allà sí. va ser el sí, 2003 dos, 2002 3 3 Pues vale, para 2003. Sí, <laughs> Vam esperar vale. un any per fer concerts que vam fer el grup, eh? Ah, Éramos vale, así de... Bueno, pues sí, eso, eh. pues, pues que hable el líder que tiene mejor memoria que yo. Bé, clar que sí. Sí, el primer concert ens, en, ens, ens, ens, Jo no, jo no me'n recordo, jo per la vista no me'n recordo. Sí, sí, bueno, va ser a la sala, evidentment, mm -hmm. que és el nostre santuari, i sí, sí. I bon record? O... Sí, bueno, sí, sí. sí. Sí. Bueno, segurament van tocar com el puto culo, però sí, bueno. No, no, no me'n recordo, per aquella <laughs> època no me'n recordo de moltes coses, però, però bueno, sí, tenim fotos i coses. d'aquí. Ja hi havia doble bombo llavors o no? Ja, sí, sí. sí. És el primer, no, no que vas comprar. Molt, molt, molt bàsic, molt senzill, no, no, era por, por apoyo i que recordeu algun bolo memorable, allò que digueu, uah, aquell que vam anar a no sé on, a, um, no sé. PortAventura? PortAventura, que va estar superbé. Bueno, eso no superbé. Bueno, PortAventura era personal, ¿no? Calaña no ha estat a PortAventura no. tocant. No, no. Porque no queremos. <laughs> I llavors quin seria el, el ah, bolo més, més estratosfèric que hagueu fet o el que teniu un millor record o... Bueno, millor record, no sé, tenim molts... El més eh, especial tenim molts que no tenim records perquè no tenim ah, Jo tinc una... Sí, un batiburri. Però, per eh. exemple, hi ha bolos molt guapos de... Més que res, de gent que ens ha tractat molt bé. Sí, sobretot i això, que ens sempre. hem molt a gust. Per exemple, a Barberà, sempre, quan hem tocat... Hem tocat a l'Ateneu de Barberà amb Casparrata i, i tenim un molt bon record d'allà perquè ens tractaven molt bé. A Menat, per exemple, amb sí. els Progeria, amb el casal sempre, que tenia... Sempre amb, amb, amb els grups que ens movíem, sempre, sempre tocaven amb Progeria, Casparrata, eh, Causando Estragos, el, el eh, Mil Botellas... Eh, Eh, llavors és els records dels grups en qui tocaven que érem els que, els que muntàvem els bolos sí. normalment. Són, jo crec que són els millors records que tenim per de tocar amb gent sí. que són col·legues i en sales petites. Després hem tocat a sales més grans, hem tocat a, a Salamandra, hem tocat a la, a, la factoria, la factoria amb els hòstia Puta, Osama Guavo, a, a, a Perlo... Sí Sant Jordi també. també quan va anar, quan va anar... Sant Jordi, sí? El Sant Jordi, sí. El Sant Jordi, el Sant Jordi Club. Sant Jordi Club, Sant Jordi Club per això, eh? <laughs> però, però us portaven fruita tallada al Sant Jordi sí, o no? Sí, sí, sí, tant i tant. I tant la fruita sí, també tallada, sí. Los emanems si, si los emanems marrones. Si, si, si había emanems marrones nos íbamos. O sea, sí, sí. Eso, Són molt malos, els manes sí. marrones per al col·lectiu. No, bueno, jo, jo me'n recordo molt del, de, de, a la sala amb el Real Mackenzie, per exemple, llavors, ja va ser un, ho esperàvem molt, oh. perquè clar, és un grup conegut també, i, i bueno, i sí, Paul McKenzie era menudo, Am, amb menudo, menudo, Manolo, menudo cabezabolo. Manolo cabezabolo, eh, sí, bueno, a, sí. amb els grups, grups aquests grans, si, si et traten bé i tal, doncs, bueno, sempre... I, so, i sobretot, eh, jo volia... Eh, destacar que, que, que ens ha agradat molt tocar en Casparrata perquè hem tocat al començament vam començar amb ell i va ser com una mica de Anava, va com els, com els padrins sí, nostres, sempre, no? Sempre Perquè ells ja portaven una mica sí. més que nosaltres i, i sí, sí, tenim sí, molt sí, bons records. Sí, vam fer, vam fer molta, molta dupla entre ells i, i nosaltres. Sí, sí, sempre... Al principi, sobretot, i i molt bé, molt bon record. Sempre ens dèiem, hi havia algun bolo de caspa i sempre ens deien eh, si tocàvem, doncs clar que toquem, i al revés també, i al sí. final sempre sempre, sempre acabàvem a, a, a, en tots els mismos fregaos. i, <laughs> i se nos hacía de dia sí, sí. i esas coses i, i se nos hacía de noche otra vez. De fet, pot i... ser que, que tu toquessis la bataca amb, amb caspa en alguns bolos? Jo vaig sí, no? fer, jo sí, tu... teníem perquè l'Albert es, sembla que es va trencar un braç. Sí, no amb sé. el parapente sí, o sí, així, no? Sí, sí, sí. Jo et recordo tu, I, a tu, a, no, i, no, no sé si a Barberà, a festes o... A Barberà i a, i a Barcelona va ser, em sembla, per allà, per la Guinegueta no sé. Hòstia, no jo sé, recordo eh, un bolo que estava muntant jo i que em deien el bataca fa dos dies que s'ha pres totes les cançons i sí, ja està sí, tocant. Sí, va, va, això va ser una experiència superguapa, per mi va ser, va ser increïble, va ser collonut. Sí, va, va, en principi s'havien de fer algun jo més, no sé si no, no ho vaig fer molt bé o què, però bueno, <laughs> va, van fer un bolo, em sembla, sí, van fer un bolo. Ja te llamaremos. <laughs> sí, sí, sí, sí. sí. Pero sí, sí, va a ser una experiencia súper guapa. O sigui, això de, de, poder, de tocar Caspa va ser, va ser brutal, va ser molt guapo. a punto de ser expulsado del grupo. <laughs> Molt bé, bueno, queda clar que, que us habéis codeado con lo, con lo mejorcito. Sí, sí. Aquí, aquí estem molt contents, de fet, al Pim Pam Pum, que, que molta d'aquesta gent que aneu parlant, de, de Caspa, de Progeria, que els hem tingut per aquí i hem col·laborat amb ells, i estem molt, molt contents de poder ser, ser altaveu de gent com vosaltres. I ara, si us sembla, parlem una mica d'aquest tercer treball que avui presenteu, que, si no m'equivoco, es diu Calanya, com vosaltres, no? Mm. Sí. I, per cert, d'on surt, surt el nom? No, ja no del CD, però que també, perquè és el mateix, però del grup i d'aquest EP. Bueno, el nom... El nom... Òbvio. Sí, eh, no sé, el, el, nom, el, el, nom, el nom va sortir una, una, un dia de, de festa i vam començar a dir, a dir com, com es diem. Crec que, que el nom és fins i tot és, és d'abans de, de, de crear el grup, que això ah. ja passa moltes vegades, no? de ostras, sí, vamos a hacer un grupo, tal, no sé què. I, i bueno, no sé, la veritat és que probablement seria més, més enfocat a, a tema d'Escorbuto també, que hi ha un disc d'Escorbuto de, que es diu Calanya sí, i, i, sí. i bueno, pues, suposo que va, va sortir així, hòstia, pues Calanya mola, tal, no sé què, i al final es va quedar, es va quedar així el, de sortir el grup eh, amb aquest nom. I, I com és que heu triat per aquest, per aquest tercer EP eh, pues, pues que es digui Calanya? Com, com s'ha gestat aquest treball? Bueno, realment és que el, la, la idea primera era fer deixar de fer, diguem, discos, àlbums, eh, com, com es feien abans. Nosaltres tenim dos, dos discos que hem fet el, les dues primeres edicions, eren <laughs> discos com a tal, eren el típico formato de disco, però nosaltres teníem la idea de que volíem fer només treure cançons, gravar-les i, i, i publicar-les. Llavors no, no teníem idea de fer el que és un disc, no? I, però amb el tema del Covid i el tema de la gravació es va una mica es va retardar i al final pues, ja els, els quatre temes que, o cinc que tenim que volíem gravar mm, de manera independent es, es van retardant i ara ens, ens han acumulat quatre. Llavors hem decidit treure un EP però clar, tampoc hi ha una temàtica mm, diguem, conjunta del que és un, un, un àlbum, són cançons que vam fer per separat i, i pues, vam decidir pues, dir-li Calanya, perquè hi ha molts grups que ho fan, que treuen potser és el cinquè disc i diuen com el nom del grup, i, perquè no hi ha una temàtica diguem general que que pugui unir les, els quatre temes. Uh mhm. -huh. sí, wow. no, no, no, no hi ha... No... Eh? La idea del docu també. Sí, tenim, teníem una idea de fer un documental amb aquest procés, tenim, tenim material gravat de, de, de, de l'estudi, de, dels processos que hem fet. Ho farem algun dia. Ho farem algun dia, sí, però sí. bueno, està en projecte. Sí, la idea, la idea principal... Però la idea no era, no, era, no era treure un disc. Sí, que sobretot teníem, teníem clar que no faríem més còpies físiques de moment, uh, aniríem traient format digital, videoclip, que, que, bueno, que anem una miqueta malament de tema vídeos, i després volíem gravar tot el procés, volíem anar a diferents estudis, que al final no ho hem fet perquè hem estat molt contents amb, amb el treball que ha fet l'escrivano a l'M Estudi. Home. I sí, és una màquina, i llavors hem, la, la, les dues vegades que hem anat hem, hem tornat allà. La idea era fer sí, era diferents estudis, de gent que coneixem, i així donar també visibilitat als estudis i, i fer un docu guapo. Però bueno, al final s'ha quedat, bueno, s'ha quedat en que s'ha de treballar, s'ha de fer. Sí. Però era, era la principal idea, era fer, un, era fer un, una història diferent, no, no fer el típic CD que el regalarem amb les entrades del bolo, què tal, i no, eh, volíem fer algo més, més visual. Sí, la, la, la idea era, era més d'anar traient temes i, i, i, i tenir, tenir més, més material cada, cada sí. curt termini, eh, i de doncs moment... una miqueta el que deia l'Adri, no? doncs de, de dir, doncs, bueno, anem traient una cançó cada sí. X mesos i així almenys, almenys sempre estem... Que és, sempre és el que es fa avui en dia. Sí, és el que, este, sí. el que es fa, perquè la, la gent ara avui en dia ja no acaba comprant un CD o tenint un CD físic, o sigui, ja hi, hi ha molta gent que sí que evidentment de manera nostàlgica sí que acaba tenint-lo, però, però que és la idea, la idea és d'acabar al final eh, aglutinant tots aquests temes i acabant en fer doncs, un format físic per, eh, sobretot vinil i, i, i a partir d'aquí doncs, sí, doncs, eh, doncs anar llançant coses anar, anar, anar llançant singles algun videoclip i, i després pues, si ajuntem sí, 7, 8 temes i ajuntem en un vinil pues, por darnos el gustazo de tener un vinilo planchado no? però, Hombre, sí, ja està, ja. però sí molt bé, i ara ens heu estat explicant una mica com es va gestar, però també voldria que ens expliquéssiu mm, respecte al primer disc de La prisió del bienestar, que es deia així, el del 2011, i el segon disc, Jugando con Fuego, del 2014, quines diferències respecte a aquests dos discos eh, ens, podríeu, ens podríeu dir que, que, que hi ha? Pues, ja, ho, ja ho he explicat que la gestació, pues, la forma de, de, de fer-lo va ser diferent, però potser tema sonor o tema... hi ha alguna diferència? Com que Home, jo crec que amb, amb, no sé amb el segon disc va haver un salt amb el tema del so que estava molt més molt millor produït amb el tema que tenia millor so, era més, més professional i eren cançons que eren en un termini de temps més curt el segon disc i respon una mica més a el que estàvem fent en aquella època. El primer disc era més com una recopilació de lo que vam fer des que vam començar. Uh -huh. I que nosaltres vam començar el 2002 i fins que vam gravar el 2011 el, el La Prisió del Benestar Um, bueno, hi ha, hi ha una maqueta prèvia, eh, que, no, que, no, que, no, que no ha sortit a la bueno, llum. Però... També que no m'explica la història, però els que estem aquí ara, l'Esteban va ser el primer guitarra de Calanya, però després ja no va estar al grup i teníem temes que tocàvem amb ell, però després, eh, quan va entrar el Pasco sense ell, eh, el seguíem tocant, però no els vam gravar mai. Llavors el vam gravar eh, quan ell ja no estava uh mhm. -huh. i potser era un procés més de, com, com més històric, més de... Mhm. Potser de, no sé, de 8, 9 anys, <laughs> o sigui, sí. molt, molt de temps. era, como era eh, si fos més un De lo que habían mm-hmm. hecho havien fet fins ara. El, I el segon que va ser més que estaven fent en, en momento moment. El Joan del Caspa Digo que no nos contáis por qué se llama destrucción, cabrones. Y acaba de trucar verde al Caspa. Que vinguin, que es una injerencia internacional. Eso, si quieren algo, que vengan. Bueno, y eh, bueno, resumiendo, y yo creo que amb el segon disc vam fer pues, que ens vam preocupar més pel tema del so, pel tema de la gravació va ser diferent, perquè ja vam, ens ho vam prendre una mica més, no sé si dir professional, però ja va ser més més com un disc amb el tema del metrònom i tal, la bateria, Bé, va ser més, sí, més, més, més, més treballat, més treballat, i... I en aquest últim disc que hi ha alguna evolució destacable respecte a l'anterior? Sí, bueno, la, la, la, la principal diferència és que hi ha dos guitarres, que abans no hi, eren, no hi eren. Clar, no? Això... És que sempre, sempre havíem estat una guitarra, clar, cada any va començar en principi amb, amb l'Esteban, al, al 2000 Dos. Dos. Dos. Clar, vam, vam, vam estar fins al 2000 nou, oh, <laughs> bueno, quants, gairebé 10 anys amb, amb l'Esteban, després vam parar, vam, vam, vam enviar l'Edu a estudiar a l'estranger perquè... Perquè aprengués a escriure. Claro, un master, <laughs> hizo, un curso, un máster, hizo un máster de líder. Hizo un máster de bajo, pero se ofendí. <laughs> Y claro, clar, després pues, Esteban, per, pues bueno, per las seves situaciones personales i més no va no, no va poder, no va, a sí, bueno, estaba, en la cárcel <laughs> Esteban estaba en la cárcel y no pudo continuar con el grupo Esteban penao ja, un beso mamá <laughs> vos bueno, vos va vam decidir continuar i, i Pasco va agafar la, la guitarra i, i vam estar un fotimer d'anys també amb el Pasco i arrel del, de l'aniversari dels, dels Casparrata que van fer l'aniversari dels 20 anys uh mhm. -huh. que pesava los Casparrata tot el rato la boca tío. <laughs> eh, bueno. es, publicitat gratuïta. sí, eh, esto, bueno, estamos promocionando más a los Casparrata nosotros, esto que mierda eh. bueno, pues bueno a, a, aquí vam dir, hòstia, si fem l'aniversari dels Casparrata ens, han limitat a tocar ha de vindre l'Esteban perquè, perquè sí, perquè, perquè amb l'Esteban havíem viscut moltes coses. Sí, el que parlàvem, no? també les, les, els primers concerts amb els sí. Caspa, que vam fer molts concerts amb els Caspa. I ens va agradar tant, perquè sempre havíem sigut de Power Trio, nosaltres no volíem dos guitarres mai, I, però ens va agradar tant quan, quan va vindre l'Esteban i les dues guitarres i, i sonava superguapo tot i van dir, hòstia, vinga, eh, venga, pa'lante. I, i la verdad que, que ara el, el formato quarteto ens, ens tira molt molt, ens tira uh mhm. -huh. molt. O sigui, dona molta xitxa, ha evolucionat molt, és el que treballem sempre, sempre treballem molt als, als directes, que sonin molt contundents, que sonin <laughs> més, me, <laughs> esa, esa, risa, acabas de desacreditarme. <laughs> Estaba en serio ahora, tío. Vale, a me ha hecho mucha gracia la de trabajamos mucho los directos. Bueno, las directas las composiciones las composiciones en general, que, que, que siguen muy mol mol potents, que, que, el, que el directe sigui, sigui millor que, que l'estudi, inclús, que tingui tota la xitxa que ha de tindre. No? bon rider, no? Bueno, el rider sí. sí, Rider ho tinc super ben fet, dos, dos fulles. Stage plot i tal, però després, bueno, després el, el tema de l'escenari no es tradueix, però bueno. No, i, so, i sobretot a nivell, a nivell de guitarra, evidentment, tenir dos guitarres doncs es nota molt. Es nota molt, dona més possibilitats, eh, descarrega, perquè quan, quan estàs tocant sol la guitarra doncs els solos queden més, eh, més pobres, queden més... i bueno, doncs dona més, més marge a poder fer més coses, que és el que hem intentat també plasmar en aquest nou EP. ¿Qué pasa? Que luego cuando tienes un bolo y cobras mm, lo justo, tienes que repartir el 4. Está claro. Ese es el problema. Que eso no lo contemplamos al principio. Y yo tengo hijos. ¿sabes? Claro, tú tienes hijos. Exacto. Pero no fue has tenido. I, i <laughs> parlant una mica de la, ara estan parlant una mica del so parlant una mica de les, de les lletres a què li canta Caranya? De què van les vostres cançons? A les mames a nostres madres le cantamos a nostres madres bueno eh, com que no tenim una formació mmm, literària gaire treballada. Bueno, bueno, tu eres licenciado. Licenciado? Sí. <laughs> Bueno, nosaltres anem una, una mica a la línia del que són els grups a eh, punk de denúncia social, bàsicament. Jo no sé fer lletres que no siguin Uh, eh, denúncia social. Bueno, és que, és és el que, el que parlem normalment entre nosaltres també, sempre ens estem... Sí, o sea, bàsicament... Estamos cagando en todo, siempre... Eh, sempre... Sí, són bastant polítics sempre, sí. Sí, bueno, no sé, les lletres són, són polítiques i són, sempre són crítica, potser és un clitxer del, del punk, però, però és que no... Jo quan faig lletres no, no, no, no, no, no veig altra possibilitat. Lletres polítiques i socials, que és, sí. aquí el pim-pam-pum és el que acostumem a punxar, no? Sí, és, és, que és el que ens va a nosaltres també. No, no, no. Més enllà de l'estil, les lletres sí, sí, acostumen sí. a ser... A mi m'agradaria molt parlar de de, no sé, de, de l'amor escenaris <laughs> imaginaris que no, que no conec o de literatura no sé, bielorussa <laughs> però vamos... sí, és un però Jo quan faig una cançó i penso, i a més amb, si és una cançó canyera i és una cançó amb ràbia, pues és el que em ve del cap. I, i normalment quan estàs cabrejat pues és el que veus al dia a dia i, i i la, les injustícies que hi ha i la, la, la, la merda que hi ha, que hi ha molta i que encara continua. I d'aquest últim treball hem estat parlant de diferents grups que, evidentment, han sigut... O sigui, grups típics, clàssics, <laughs> podríem dir, que han sigut una influència no? per Calanya, al final, o per cada un de vosaltres. I aquest últim treball, eh, potser s'ha notat algun altre grup o heu escoltat alguna cosa diferent de, musicalment que potser hagi influït? O no, que és últimament que heu estat escoltant que us, que us tiri, per exemple? Pot ser individual, eh, per exemple, això, com veieu. Mm, bueno, jo amb el tema musical em, no crec que hi hagi... Potser sí que escoltem diferents coses, però nosaltres, com hem dit abans, vam començar una mica amb el punk, però després hem tingut més influències, potser més... Per exemple, un grup com Motorhead l'hem escoltat mm -hmm. molt, uh, hem escoltat potser coses d'oi, com oxímoron, mm -hmm. coses més de eh, tipus... Oi. Sí, oi també, bueno, sí, oi. Bueno, hoy no he escuchado eso, pero... I després pues, hi ha grups que ens han influenciat una mica amb el tema, que són més, no són, són una mica més canyeros, en plan societat alcohòlica, boicot, mm -hmm. que ens han influït una mica més. Yeah. Eh, no sé, però hi ha de tot. Potser, potser hi, ha, hi ha temes que estan en una línia en plan sistema of una cosa coses així, mhm. saps? Mm Que fem coses molt rares que potser diem que estem tocant. Nosaltres no hauríem de fer <laughs> aquest tipus de coses, però tenim algun tema en projecte que és una mica el... Mm. així. Està bé. All right. Eh, realment és una pregunta encoberta per descobrir nous grups nosaltres i, i poder <laughs> punxar més música. Bueno, com, com a influència sí, Sí, podeu dir. O mira, bueno, si voleu fer una recomanació també és el moment. Com a recomanació, els Clever Tag suposo que els tens escoltat. Mm -hmm. Esqueletor. Esqueletor. Esqueletor. Esqueletor. Esqueletor. Esqueletor. Skeletor. Para nosotros, para nosotros son Pensava que anava a dir Creator. De, de, de, de, de, no, no sé quina cançó punxareu, però de fet la, la de repressió, eh, l'estribillo... No lo digas! Era, era Esqueletor que venia per Clever Tag. Chan, ah, chan. Bueno, realment venia per la samarreta que portava ell. Però bueno, que no té res quiera te música. Sí, sí, No té res a era per una Sí, sí, que, Porto una camiseta de Cleverta que no se entiende lo que pone y dice pues Skeleton. Y, y, Skeleton es el estribillo de la canción que estamos haciendo y luego sale represión. Y bueno, pues en fin, esto funciona así. Pues fantástico No, de fet, ahora amb el que seguim és amb, és amb, el, amb un altre del, del amic Adri de la Yesca, Así que si, si esteu Japón, a punt, a Mi siguiente pregunta sería, ¿qué momento vergonzoso, pero a la vez histórico, que suele ir de la mano, recordáis de todos los bolos que lleváis a las espaldas? Porque doy fe que hay un huevo, y yo he estado en muy pocos de los bolos que habéis hecho, proporción. Pero me consta que hay varios momentos de estos. Nada, si hay alguno que se pueda contar en horario infantil. Uh. Pip. O sea, tiene que ser del diente, ¿no? No, no, no, no, tú cuenta otro. Yo voy a contar el mío. Al mismo momento, pues, eh, mi momento favorito de, la historia de caraña fue cuando... Sí, sí. Fue en un concierto en, la sala, <laughs> eh, donde pusimos una intro en plan el nuevo, el bueno, el feo y el malo. Ah. Brutal, parecíamos los putos Metallica. Eh, y está grabado, eh, está grabado, está, documentado en vídeo. Eh. Podéis entrar en Facebook, entrar en Facebook, está el vídeo. Y bueno, pues, pues, el Romero tiene una, una puta mierda de, de, banqueta que se hizo él, se la hizo con, con, el, <laughs> con el, no sé, con háztelo tú mismo y la banqueta se rompió. Entonces el Romario se. En, el vídeo desaparezco. literalmente, a, a, los 30 segundos, la primera canción después de una intro espectacular. Eh, y, <laughs> Para mí eso, <laughs> bueno, ese sería el primero. 30 segundos de canción y, y, de, repente ese desaparezco de la... Y el segundo, el segundo momento más memorable en el concierto fue el, el, día que tomamos en el Rock and Trini. Hostia, el, que, había, que había un punk y ahí a un punk que supongo que estará eh. muerto. <laughs> Ha dicho supongo espero. Espero. Se llama el cordobés que nos quería pegar. Bueno, me sacó, me sacó una navaja. El me sacó una Y aquel concierto, pues básicamente se éramos como los Sex Pistols, nos, llovían latas. Estuvimos esquivando latas de cerveza. Yo me acuerdo que tú cogiste el, pie de micro para pegarle a alguien, incluso. <laughs> a, los seis vicios, o sea, fue muy pum eso. fue lo más pum que hicimos. Y el, último, el de hace poquito, al, diente se le. Al, diente. Ah, <laughs> a, modo líder, al talente se, le, se, le, rompió un diente que tenía, que tenía, pegado. Se lo habían pegado mal con cola de impacto. Bueno, mal no, joder, que me duró bueno, te pegaron en Noruega, ¿no? De Noruega, de Noruega. te pegaron en Noruega. Pues igual tendrías que ir a reclamar, pero bueno. pero <laughs> es que en Noruega no se reclama. Me <laughs> voy a reclamar en noruego, ¿cómo lo hago? Eh... te haig <laughs> que ayer era un momento épico Total el público es va quedar alucinado Se me, ha roto un diente. Alguien tiene mi diente y te lo y va a O sea, se paró, sí, paramos el concierto para buscar el, trozo de diente. Supimos, supimos quién era el ratoncito Pérez. bueno, y en de que aquesta entrevista eh, té molt, a que molt aquest, aquesta... <laughs> perquè tu m'ho vas dir, lo de, la m'ho dir aquí al Can día que em vas agafar. Oye, ¿cómo ya estás puesto el diente? Sí. Se sabía, se sabia. Sí, sí. Sí, que gràcies a aquesta dent tenim aquesta entrevista, eh, chaval? <laughs> Molt bé, molt bé, bien, por, bueno, por ti, ¿no? Por Romperos un diente, y conseguir una entrevista, ¿vosotros? <laughs> ¿Payasos? De aquí, venga, estrellato. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ara anem a escoltar el segon temazo d'aquest EP que avui ens eh, estrenem aquí en primícia, no? Doncs sí, sembla que aquest tema que ara posarem és un que he comentat abans, que es diu Brumel. Us, us preguntaré de què va aquest tema, tot i que abans ja heu, heu fet un petit spoiler. És per, per Pérez Reverte. <laughs> Per Pérez Reverte. Ah, qué asco. Sí, a que sí, eh, pues es, mes, qué asco das es lo que, lo que digo la canción. Es Brumel, es, es, es Spice, es Magno, Magno, Magno, Magno, sí. Es Jax, es Jax. Claro, es este tipo de cosas. Estos, estos, eh, estos eh, letrados. Barón Dandy. Estos letrados que, se, que se, creen que por encima de, de, todos los demás, que su verdad es la absoluta, ¿no? Y que además como tienen como tienen minutos en la televisión y en los medios y tal, ¿no? Pues eh, eh, gente súper culta que, no permite que, le, les tosan encima, que su mm. verdad es la verdad absoluta y, punto. Y además dan asco, sí. <laughs> puto asco, Más que nada, pues eso, hueles a Brume, hueles a viejuno, no permites que nada cambie, porque la gente que no quiere que nada cambie malament. Eh, Pere Revert és un exemple d'això, un, és un tio que sempre està parlant del tema de, no, el tema del, del gènere, que no es pot uh, canviar, el tema del, del, de perquè jo soy académico de la lengua, eh, pues vés a tomar por cola, pues, pues lárgate a tu, a, tu, a tu sillón i te despagas en tu sillón, déjanos en paz, de, deixa que la gent evolucioni, que la gent canvi, no sé, no... no perquè et diguis, eh, puesto per reverte, però podia dir uh, qualsevol altre, no? O sigui, gent que no que no vol que, que el món vagi cap endavant, no? Mm -hmm i que fan pudor a, pues, a Brummel i a coses a, antigues a i rotllo, gent que no necessitem realment. No digo que tengan que morirse, pero bueno, también pueden hacerlo, ¿no? Sí, ja que aquí, ja les toca, ja les toca, tu. Claro. Vale, bueno, doncs... Sí, doncs li fotem aquesta segona primícia d'aquest nou EP de, de Calanya que es diu Brummel. punk rock marginal d'alta qualitat és el que ens ofereixen els Calanya en el seu tercer EP. Brutal! Yeah! Ha sonat a Isma, eh? Sí, s'ha intentat. Ha sonat a, a Brummel. Oh, no, no. Pobre Isma, pobre Isma. Brummel Punk! Vale, vale, vale. No, que Isma no fa olor a, a Brummel, eh? No. no. Ni molt menys, ni molt menys. Isma fa olor... A què fa olor l'Isma? A revolució. Sí. La independència, sí. <laughs> Continuant amb l'entrevista, va. Us volem preguntar pel, pel procés... Ui, ara ens en falta un, eh? però no passa res. Continu... Brumel al revés és l'Emur. Però és el bateria. Però és, el, és el bateria, vale, no passa res. No passa, res. no passa res, no. Us volem preguntar pel, pel procés d'enregistrament i masterització. Abans heu dit que, que ho veu fer amb... amb amb estudi. Xavi, no? Ah, no? Xavi Escribano, sí. Mm. Molt bé, vell conegut de Cerdanyola pues, eh, diguéssim que aquest torna a ser un treball autoeditat. Eh, on i com ha sigut? Quin, quin resultat n'heu tret? Esteu, esteu contentes? Molt, molt. La veritat és que molt. Eh? El treball del Xavi és, és, és brutal, la veritat és que és molt professional i, i facilita molt quan, quan vas a gravar. La veritat és que superbé. La veritat és que aquí el Pim Pam Pum passen molts grups que, que han gravat allí mm. i tot sona que trona, la veritat. Sí, sí, sí, sí. A més a més, és que mica en mica eh, s'està fent un mm. forat dintre de la, del rotllo i la veritat és que va gravant, va gravant grups que ja que tenen molta, molta solera i la veritat és que el tio molt bé, molt bé. M'invento l'estadística, però potser dels últims quatre grups, tres havien gravat justament amb mm. ell, uh, sí, mm. i l'altre perquè deu ser el Pizu de Chiclana, per tant no tenia... Sí, <laughs> O sigui que, sí, sí, es nota que, que està posant aquí... Sí, sí, sí, sí. Bueno, és més, ara doncs, està gravant grups com la, la Inquisició, etc. Mm -hmm. o sigui que grups que, que, que, que estan petant molt i la veritat és que... Va començar gravant tot el punk i punk rock de, del Vallès, sí, sí, sí, sí, sí, manera, i ara ja està fent un salt a altra... Sí, sí, sí, sí sí. Bueno, sí, i, el, bueno, i, el fet, i el fet de ser músic també doncs, eh, és més fàcil amb ell, no? D'una un, claro. persona que ja és músic eh, doncs és més fàcil. Sí, bueno, bueno, des d'aquí des d'aquí una abraçada al Xavi agrair-li aquesta feina que fa que, que ajuda no? que ens arribi música una abraçada, de, Xavi. De, de tanta gent pues, pues, i que soni tan bé. Vale, passem no? de pregunta. <laughs> Doncs llavors, a nivell d'imatge, eh, de qui és i com ha sigut el procés d'elaboració de la portada d'aquest nou treball de Galanya? Sí, la, la caràtula i tal, la, la, el, el sí, disseny... La, la caràtula és cosa d'Edurne, que és la... és una artista reconeguda de, de, del Vallès des de fa molt temps, veu d'una família de, de, D'artistes. D'artistes. De Badea, no, de Badea. De Badea. No, la Durne, tant, tant la bueno. Durne com el seu tiet, el... El, el Carlos Gambarte. El Carlos Gambarte, que són la germana del Pasqua, la nostra guitarra, Uh, siempre al segundo el segon disc va ser, va ser un de ella y el primer disco va a ser obra del Carlos Gambarte. al primer disc es al Johnny Mazas, que es del Johnny Mazas del, Gambarte, eh, del Víbora. Del Makoki. Del Makoki, eso, del... Sí. Eh, sí, a nosotros nos queda, ya eso más... Portem com una, més lejos, però... portem com <laughs> una temàtica més o menys continuada amb el que és com una mica la temàtica de còmic, cada portada que fem va amb la, la mateixa línia i que ens agrada molt com... Sí, perquè són gent molt maca que, que sempre, sempre volen, volen col·laborar, volen... No, i, i s'ho curren molt, eh? Sí, sí, sí, molt. sí i bueno, que, sí, que, són, que són collonuts, sí, sí. Sempre, sempre mai, mai ens han dit que no, sempre, sempre han tirat que, que endavant a fer les portades i, i tot el tema de, de, de gent i tot, i bueno, gent collonuda, sí, per sort, bueno, suposo que com que estem rodejats de bona gent no? I, <laughs> i, i, i sortim endavant per això, perquè sí, perquè si és per nosaltres no. <laughs> Però sí, sí, sí. Es que nosotros, yo te intenté dibujar una vez y me salió, lo sabes. <laughs> Vamos a pedir ayuda. Si, dibujas si, como escribes, cabrón. bueno, es, mes al, al, <laughs> al y tema... un 4 y salió. Al tema del nuevo EP, lo que en volgut, sobre todo es ya sido a plataformas digitales que en principio de doncs, ya estará disponible. Mañana, mañana mundialmente, uh, mañana. Eh, mañana. Eh, eh, hem, hem volgut fer un, una portada per cadascuna de les cançons i, i bueno, doncs algunes estan fetes per ells, unes altres eh, hem, hem, buscat un altre tipus de disseny però... Ja, hem fet eh, hecho una foto corta pega Sí, però, però bueno, però, però, que, que, que, que al final el que hem volgut és separar aquests singles de, perquè sigui un EP que està, està tot junt però al final separat per cadascuna de les portades una, una fotografia diferent, una portada diferent Que xulo, molt bé i pel que fa a la, a la, a la distribució, si hi ha gent que vol es vol descarregar o vol comprar aquest EP o Sí, sí, o així. això estarà disponible a les plataformes digitals i es podrà descarregar i, i tal, es podrà escoltar, estarà, estarà en Spotify i, tot, i Teniu Bandcamp també? Eh? Bandcamp? Eh, sí, sí, sí, n'hi ha, ha fet un Bandcamp també, però... Tenim però Bandcamp bueno, eh. que ho porta, ho porta la Bell del CSN, del Punto Cerdo Records, Uh, bueno, un, un, altre, un altre company de puta mare que ens ha, ens ha, fet, ens ha fet creuar el xarco no? cap, a, cap a Sud-amèrica i, i bueno, un tio, un tio de putíssima mare i que, que sempre s'ha ajudat molt i... I que ens has escoltat segurament, dels 11 que estàs escoltat? Eh? El día no estás escuchando. La si no lo estás escuchando, te, te, te, pondré el corte este, ¿eh? se, lo, se lo, pasaré por WhatsApp, a ver. No, la, la veritat és que és molt bonic que surtin tants noms perquè a vegades queda molt, com molt invisibilitzat no? en la música que, que al final hi ha, hi ha molta gent darrere, no? De que sí, hi ha molta gent coses. darrere Clar, que... i sobretot eh, jo volia destacar aquest nom de l'Abel perquè és una persona que creu amb el punk rock de fet aquesta sudada que jo porto, punk rock vallès, vol, vol integrar tot, tota la gent que estem amb el, amb el punk rock amb Duques del Vallès, Terrassa també, hem de dir-ho, bueno. Bueno, encara que sigui Terrassa. Eh, però hem de dir-ho. Eh. Però sobretot l'Abel és una persona que creu amb el punk rock i, i ha treballat molt, ha fet diversos recuperatoris que hem sortit nosaltres Y de hecho en una primera referencia de Puto los récords así que desde aquí le teníamos un besito a Beago. <laughs> pato, Por guapo. Sí, a mes a, mes en a un, videoclip, encara l'estem acabant de, de, de fer la mezcla y tal, pero pero bueno, hem fet un videoclip de d'aquesta cançó que ha sonat, que es eh, Brummel, y bueno, en breu, en breu acabem, acabarem eh, a las a les xarxes i igualment, o sigui, la idea és el que, el que us comentàvem, és, és intentar cada, cada poc temps anar deixant material perquè la gent pugui escoltar, bueno, perquè mm, supo, està supo, sempre una miqueta al, al davant. Sí, eh, posar-nos una miqueta amb el que s'està fent, perquè és que no... Queremos pues, al día, ¿sabes? Sí, esto, modern, modern, modernizarnos. Esto que llevan los jóvenes, ¿sabes? Modernizarnos un poquito, sí, sí, perquè no lo... Queremos retirarnos. No, no, no ho havíem fet, de, de, la veritat és que l'últim treball, eh, sí, eh, vam, vam, vam estar tocant, fent molts bolos i tal, però com a promo nosaltres no ho hem mogut gaire, llavors eh, volem canviar una miqueta aquest, aquesta tònica, no? una miqueta pues, eh, utilitzar més el tema vídeo i xarxes i, i tirar per aquí, i ja veurem què surt. I, si nosaltres només volem que sortin bolos i ja està. O sea, a partir de, o sea algún llamamiento para es que... Es una excusa para hacer bolos. Sí, ya está. Ah, ya, hago un llamamiento porque es, que es, es el único... Ya, que sea, ya no salimos de fiesta, o sea, llamarnos para tocar, por favor. <laughs> Vamos a salir por la noche. Claro, por, por favor, tengo un niño. Per tancar el tema de, de xarxes, um, com us podem trobar? Ja on heu apuntat que Spotify esteu allà, a la Cresta i a la Ola, a, a Bandcamp també es pot seguir, si seguim. Però a, a quines altres xarxes socials i com us podem trobar? Bueno, en principi es, es llançarà en diferents xarxes eh, eh, xarxes a nivell de música, Deezer, no? Es diu Deezer o... Sí. Què dice? Què dice? Què dice usted? Eh, a Apple també, en principi, Apple Music també ha de, ha de ser-hi, o sigui, en principi... Amazon Music també. Sí, Bueno, no sé, no sé. A ver, hem, hem a un una, una empresa no tenéis De esto, esto se encarga el Natalia Jeff, nos dijo, Jeff, cuando acabe con el cohete, hablamos de... Jeff, ¿y el otro? ¿Cómo se llama el otro? ¿El otro que estaba allí? Jeff Bezos el, el, otro, el otro. El, calvo. El, calvo, es el Bezos, ¿no? el, Mark Zuckerberg... El Zucker, Zucker. Zucker. Zucker. Zucker. Zucker. Yo fucker. Yo so, fucker. Ah, nosotros sí, el, el fucker. El rubito, sí. Con el rubito y el malo. Bueno, de, de, de bueno, social... Tuvimos una reunió. De, <laughs> de, social, pues estem a Twitter, estem a Instagram, evidentment, y este más Facebook, que pues, está. Eh, tenemos 40 años, nosotros básicamente <laughs> somos Facebook. Y a, YouTube a, YouTube, a YouTube temas aquests temes nous en els acabarem pujant también, i los alguna coseta diferente con Facebook, eh, Instagram es una mierda, dejar el Instagram no sirve para nada. <laughs> Facebook es el futuro. Y, Twitch es eso que... si no, ni Facebook, no? ahora es diu Mega. Ah, ah, no, Meta, Meta. Meta, meta. Metadona. Ah, Metamfetamina. Metadona. Mega, ah, Mega és on pengem els, els programes. <laughs> Marc, que, que, que, és, que és penya maja i no com el Zuckerberg. Bueno, pues moltes gràcies, eh, Calanya. això no s'ha acabat. Eh, no sé si us ho podíeu esperar, però tenim un altre àudio de, no, de l'Adri, de la Llesca, així que si esteu a punt, foli. li Tengo otra pregunta. ¿Para bien o para mal? Lleváis un chorro de años en el circuito musical, y aunque ahora se usa la excusa de la pandemia, el caso es que esto ya viene de lejos y la escena está tocada casi de muerte hace un chorro de años en el Vallés y en todos lados, vamos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo veis este tema? ¿Creéis que hay futuro en la escena local, al menos por nuestros alrededores? ¿O lo veis complicado? Es decir, grupos siempre van saliendo, eso sí, pero a nivel de instituciones, de ayudas, de posibilidades de tocar, ¿cómo veis el tema por aquí? Y aprovecho para despedirme. Que eso, que sabéis que os quiero un huevo, madafacas, que sigáis haciendo música muchísimos años más, pero daos un poco de prisa porque ya vamos teniendo una edad. Nada, un besazo a todas, nos vemos en breve. Cuidado mucho, hermosuras. Y un petonàs molt para la peña del pim-pam-pum. Merci por todos guapos. Pues nada, pues ya, pues ya, lo, has dicho tú todo, señor. estaba esperando tu holograma aquí que saliera. No. Pero bueno, sigo, Como Ronnie James, tío. Sigo, Adri que no Que no cabe. Es que no cabe, el <laughs> Adri no cabe. el Adri aquí no este cabe. Bueno, este techo es alto, eh, pero... Pues sí, pues, pues ya lo has dicho tú todo. O sea, a nivel de grupos, eh, pues, pues como en todo el panorama... Eh, brutales, grupos increíbles. O sea, hay una, una barbaridad de, de, de, máquinas tocando, pero... pero... la pregunta no era esa. ¿Cuál era la pregunta? la pregunta es... ¿Cuál es mi micro? La, pregunta es que yo, creo yo creo que... para hablar, dejar hablar batería. ha, dicho <laughs> que, que, grupos hay y no paran de salir, pero la escena como tal, que cómo la veis es que, no me dejáis desarrollar, coño. <laughs> <laughs> Acércate al micro. Pues mal, pues muy mal, pues la cena fatal, a ver qué quieres. Pues si estamos en Sabadell, chaval, pues esto es Sabadell. Ya esto es tenemos, tenemos el ayuntamiento que tenemos y, y, y, Prao, y punto. Y se está trabajando muy fuertemente con el tema de la coordinadora para para conseguir tirar el carro para adelante. Por cierto, desde aquí hago un llamamiento a todos los putos grupos de Sabadell que se alisten a la puta coordinadora para hacer fuerza ya de una puta vez y <laughs> puedo decir puta otra vez. <laughs> que lo ¿Qué, ya está. ¿Qué coordinadora? Pues explicar una vez la, La CMS, la coordinadora de Music de Sabadell, que la aporta una persona encantadora y super maja y que creo que es la persona que más está trabajando por la coordinadora en, todos los años que, yo he estado ahí formando parte, que es el, Carlos de los Belmont Revenge. Eh, bueno, y, en fin, eh, eso está. Grupos hay a patadas, hay a millones. Eh, podemos hacer miles de cosas, pero tenemos una traba que es el, el, que no nos toman en serio, nunca nos han tomado en serio y, depende de nosotros que nos tomen en serio simplemente. Como, como todo hay que trabajárselo y hay que reclamar espacios hay un problema muy grande en Sabadell eh, a nivel, por ejemplo, de, a nivel este de la coordinadora concretamente que hablo, eh, que no, hay espacios para organizar conciertos, o sea, todos los espacios son muy, muy institucionales, muy burocráticos, eh, no, no, no, permiten la autogestión de, esos conciertos, no permiten crecer a, a las asociaciones. Eh, bueno, es un problema eh, de hace, diría que 15 o 20 años, de eh, aquí en Sabadell. Más, bueno, sí, bueno. Eh, entonces, pues bueno, pues la coordinadora se está trabajando en ellos, estamos concienciando a los grupos un poquito, pues que empecemos a, reclamar al ayuntamiento que nos deje un espacio. O sea, es, mm, no, tenemos un, espacio desde la coordinadora donde, donde, por, donde poder organizar conciertos. Eh, hostia, ahora me has cortado, tío. Me <laughs> oye muchísimo mejor Pero te distraes rápido. Eh, sí, sí, sí, ya, ya, bueno. Eh, bueno, eso, no, nos, permiten, no nos permiten tener <laughs> un, espacio donde, donde poder autogestionar los conciertos desde la coordinadora. Simplemente necesitamos un triste espacio, que es muy triste que en Sabadell no nos dejen una, asquerosa nave industrial llena de mierda para que la... Es que no hay, no hay. Sí que la hay. Sabadell industria no. No, no, claro, naves industriales de Sabadell no hay, claro. No tenemos, no tenemos. Claro. O básicamente yo creo que el problema que todos sabemos cuál es, es que Sabadell es una ciudad que son 200 y pico mil habitantes y tiene, aparte de que somos mucha gente, hay una, hay una efervescencia musical que parece que no, que las autoridades eh, gubernamentales del ayuntamiento no lo conoce. Aquí el Romario tiene unos locales de ensayo donde hay montones de grupos tocando y esta gente no tienen espacios públicos para expresar su, su, música y que tienen que ser espacios de, cultura popular, porque eso es lo que falta en esta ciudad. En esta ciudad lo único, lo único que, importa es, la farándula y, cuatro cosas afines al ayuntamiento de Sabadell. Y entonces... Eh, la, ciudad de Sabadell no, no, no, no tiene, lo, tiene un espacio acorde a toda la, expresión cultural que hay en esta ciudad. Eso es la realidad y eso, no sé, a través de la coordinadora de música de Sabadell se intenta hacer, pero está muy vetado. Y lo vemos en las fiestas de Sabadell. Eh, cualquier población a la cual vamos fuera es una envidia los, los conciertos que se montan. y aquí, sin, ir más lejos en el Vallés. En el Vallés ya pasa eso, que en otros, fuera de Sabadell... Eh, hay otros ayuntamientos que apuestan mucho más o, reparten un poco más no, hace falta irse a las fiestas a las fiestas ni nada bueno pero digo las fiestas digo digo las fiestas por, poner un ejemplo no cualquier, otra población o sea está más abierta a, tener espacios donde los grupos puedan puedan tocar y donde las asociaciones puedan, <laughs> las asociaciones <laughs> puedan puedan autogestionar estas estas movidas musicales pero bueno estamos en Sabadell chavales es lo que hay Està l'holograma. És el que és <laughs> el De fet, això jo crec que, que és un tema molt interessant que, que heu començat a, a parlar. Jo que sóc de, de, de Barberà, durant molts anys hem viscut aquesta problemàtica que, de, de la que esteu parlant, d'una falta d'espais on fer bolos i així, que que a Barberà hem tingut, per sort, bueno, una mica de... Bueno, sí, però, de, perquè heu treballat, heu picat pedra. manga llarga, però, pedra, ja, però per exemple, abans que parlàvem de, del bolo que vam fer a la, a la nau, dels 20 anys dels Caspa, així, la nau és un espai que fa més de 10 anys, més de... Sí, sí, més de 10 anys llargs que, que estàvem lluitant per allò i, i vam començar amb aquell tema en un moment en el que a Barberà hi havia una efervescència de grups espectacular i que i en, i en el moment, si haguessin tingut aquell espai, allò hauria sigut espectacular. I ara, 10 anys després, allò està començant ara mm. pues, a fer després de molts processos participatius, bueno, però, de moltes assemblees, bueno, no sé què, a, ser, a ser un espai referent però... a, més, a, més a l'espai és, és, és molt bo com per poder fer, de ja no, no, no només als grups locals, sinó ja de, de, de fer un, una crida a grups que siguin una miqueta més grossos i que puguis mitja, eh, mitjançant aquest espai ficar grups locals i, clar, clar. i, i, i, i projectar això, sí, no? Sí. Si és que el, el, el problema al final, jo el que veig és que és que el problema és la voluntat del, del, dels ajuntaments de que hi hagi una autogestió per part dels col·lectius. Clar. Vull dir que sempre volen ficar mà, volen fer restriccions en els espais on volem fer coses, no? que si, si, si ens diguessin eh, aquest espai feu el que vulgueu, mm i això tiraria. Sí, però el problema és que deixen clar. morir les, també, les iniciatives a llarg plaç. també quan fa, o sigui, vull dir, la, el referent a, de la nau, amb gent que ha estat parlant que ve per allà per locals i tal, uh, clar, hi ha un problema que no hi ha una continuïtat de, de la gent que portava el subterror, que portava sí. l'Obriu Pas, tot això, sí, sí. i no, clar, que som, som, els cuarentañeros, ja som puretes, ja, ja, ja, ja, no, ja no ens podem dedicar a portar a, a, aquest, a aquest moviment i no hi ha una continuïtat de la gent jove també clar, clar. És, que, és un és, problema. És que aquesta gent jove que tu dius ens fet grans, perquè jo, quan tenia 19 anys, us trucava a vosaltres per telèfon i us deia, voleu venir a tocar al, al, al Sud de Rock? Però és que això ha, han passat molts anys clar. i encara seguim amb aquestes lluites, no? És, és la merda que té tot això, no? Pues que, és, que s'allarga. No, no? Vull dir que no hi ha una continuïtat també, vull ser puntual amb això, no hi ha una continuïtat perquè s'ho han carregat, o sigui, mm. la, sí, sí. Uh, s'ho han carregat, s'han carregat els, els garitos per anar, per anar a emborratxar-se a la gent de 18 anys, mm. uh, perquè clar, tu, un, un nano de 8 anys no pot anar no pot anar a discoteques i de tal, ja no... O sigui, s'han carregat tots els garitos de, que hi havia una miqueta de, de, de, de, de, de bolos, de mm. rock, de tal, i... i sí, però d'altres estils no, no, no, no, I el, no passa el, el, mateix. Eh? El moviment associatiu, no, mm. d'altres estils no, però el moviment associatiu surt d'aquí normalment, sempre, surt, surt de, de, del tema dels grups, de, de, de, normalment del, del rock, del punk, és, és d'on surten els moviments associatius. I, I això, si no hi ha una continuïtat qualitat en, en quant a, a, a sales per anar al cap de setmana, i, bueno, pues s'ha perdut, tot això s'ha perdut i és, és difícil, és difícil tornar-ho a, a, a recomençar, però bueno, mmm, treballarem, no sé, tra treballarem en los puretas para la joventut, hijos de puta. <laughs> vale, va, seguim endavant. Ara escoltarem el tercer tema del disc que estem presentant avui, que es diu Degeneraos. Què ens podeu explicar d'aquesta cançó? De què parla? Per què la vau fer? Home, Bueno, el amado <laughs> líder. bueno, yo básicamente es una De un grupo que es deia Regan Jaws. Eh? Regan Jaws, <laughs> en inglés, eh? What the fuck? Ah, esto lo supimos después. Este- lo supimos después, Ramón. Es la, puta canción de la peli de Cabezas Huecas. Es una canción de una peli que Cabezas Huecas, una peli mola estúpida De un grupo de rock heavy metal que va... va segrestar una emissora de ràdio per, per que és que, pues, el que estem fent nosaltres ara. Sí, <laughs> Porque no estan por su propia voluntat, estan obligados. No, no, tenemos, tenemos unas pistolas. Llavors és una cançó que és una versió que, que tocàvem com moltes versions que hem tocat, que són 450 minuts de versions, però aquesta li van fer una lletra i nosaltres teni, teníem com una intenció de fer una lletra un homenatge a Los Marginales, que és el, és el nostre grup d'amics que vam començar Ajuntar-nos... La, la nostra colla, la nostra colla. La nostra colla, perquè nosaltres, a més del el local, a més d'un lloc d'assajar, és un lloc eh, social de, de, de, de trobament amb, amb, amb els col·legues que fem des de que teníem 15 anys. Llavors, eh, la gent ha anat canviant, hem anat creixent, però el nom de Marginal és el tenim com, com la nostra colla, no? Som, el, som el, la colla d'amics que tenim, no? Llavors, després de molts anys, doncs, hem volgut fer com una mena d'homenatge al, al, a aquest mini col·lectiu que som nosaltres i hem fet una cançó amb una lletra que jo he intentat integrar tota la gent que ha passat per, per aquest local eh, he intentat parlar dels barris de Sabadell i també és una, una mica un homenatge a, a la ciutat de Sabadell encara que sigui una merda... Però... Que encara... Sí, les, coses, les seves coses que bones su, i les dolentes. Su, su, bueno, és su, la ciutat on s'ha tocat... És la nostra, és la nostra ciutat, l'estimem, l'audiem igualment i ja està. I hem fet un tema que és així, llavors és una versió, hem fet un, una lletra amb molt carinyo, eh? <laughs> Y ya está. ¿Y qué más, qué más podemos añadir? Y va por los, por los marginales. Por los marginales, porque se la merece los marginales. Claro, por los marginales. los marginales son la nuestra familia, ¿eh? son Son germans. ahora de, hecho ya lo que decíamos. ¿eh? Somos como los borbones, somos hermanos. <laughs> <laughs> nos, hemos, nos reproducido entre nosotros. <laughs> somos una macrogranja. Bueno, doncs, si us sembla, anem a, anem a catar aquest tercer tema que, com bé deien, es diu Degenerados. Degeneraos. espectaculars, Calanya, brutal, aquí el pam-pum, aquest nou treball, anirem acabant l'entrevista. No sense abans fer-vos unes quantes preguntes més. Després d'aquest treball que teniu pensat... No, després d'aquest treball, què teniu pensat fer cada any? Com? Quins Com? són els vostres plans de futur? Bé, Pau, bé, bé. La coma és important. Se te, se te lengua la trava avui, eh? Sí, sí, sí. <laughs> Per cert, abans he dit que l'Isma feia olor a Brummel i m'ha dit que no, ens ha, perquè l'Isma no està, però està, o sigui, eh, sí, sí, està sí. tota l'estona, i ens ha dit que no, que fa olor a pim-pam-pum. Oh. Bien, bien, olor bien. A pólvora, llavors, seria, O de no? toalé. Que... O de, o de toalé de... De, de, de, què, què què, de, bueno, pues, Pues la, la, la, la idea és, és, és si, si ens deixen fer, fer concerts i, i començar a moure tot això, que, eh, aquests quatre temes, més el que ja, el que ja hi ha, i intentar moure-ho tot, evidentment. Si ens deixen, que això està, està per veure. <laughs> Sí, perquè el tema concert està una mica complicat. Nosaltres tenim la intenció de començar a tocar i però no sabem com estarà el tema. No sé, esperem no... que aquest estiu, passat l'hivern i això aquest estiu, espero que ja sí, es normalitzi sí. una mica no, la cosa. O què? Esperem que sí, esperem que sí. La, les experiències que hem tingut als últims bolos va ser el de Barberà, i ell la festa major de Sabadell i va ser una mica... no estàvem acostumats a aquest tipus de concerts amb la gent asseguda i... Yeah. Quin rotllo, quin rotllo. Sense poder veure i tal i... I la gent no s'aixecava i començaven a volar les cadires o... Eh... o sí, no, no? no, no però la, ja, les cadires no, però la gent sí que s'aixecava. Sí. La gent sí que volava. Sí però clar, és una mica I ja, és que concert i, a, hi ha de gent... punk um, assegut eh, mm, segons, clar, quin, punk, segons quin estil mm. pues, vale, pots, sí, però, però punk no, no... És, és complicat sí, sí. i clar, nosaltres entenem jo vaig, hi havia gent que em deia és que mm, al concert no, no hi ha barra no, no hi aniré <laughs> I, i, i jo ho entenia, és que jo faria sí, el sí, mateix clar. Sap? jo faria el mateix és que no... això no. és mantenir uns ideals a sí, sí, és que no <laughs> Mira. No, però és el tema estar assegut, no poder veure birra, no poder fer el que és un, realment un concert sí, sí. de punk, perquè això és un concert de punk, és estar... caure al terra i, i, i, <laughs> i estar patint per la teva integritat física, no? I estar assegut en una cadira mentre veus el, com si estuvieras viendo el, el, el baile el, el, el cisne negro, saps? Sí, sí, sí. És diferent, no sé, i això eh, esperem que canvi perquè si no canvia jo crec que això morirà. Bueno, ese, ese fue el caralla sinfónico. El caralla sinfónico. Hòstia, sí. Eh. Bueno, i encara sort que van poder Però tocar... Però faltó un eh? violín, entonces se salió mal. Encara, encara sort que van poder tocar amb mm, la pandèmia els dos bolos aquests, a la festa de Barberà i a, i a la festa de Sabadell, perquè perquè ja, ja ah, la majoria de grups no han pogut tocar ni han pogut fer res, o sigui, encara gràcies. No, no podem no podem queixar-nos tampoc massa. Sí, i això per nosaltres també, el, el fet de, de, de tocar és una necessitat, o sigui, necessitem tocar, necessitem mm. tenir el, a la gent a prop, necessitem que, que hi hagi gent de peu, perquè si no és molt trist, no? També és... Canvia, canvia molt la percepció quan estàs eh, pujat a l'escenari i veure això, no? Sí, Sí, jo, jo en aquest sentit, també amb el que parlàveu abans de com estava l'escena i de lo difícil que està pues, a Sabadell i a tants altres llocs pues, pues, poder tocar i fer coses, a mi m'agradaria, no sé si em toca a mi, però m'agradaria pues, també obrir les portes perquè tant des de Radio Trama com aquí al Casal, pues, aquí hem anat fent concerts, hem anat convidant a gent Llavors que les portes estan super obertes, eh, també a baix de la quartera, fa res, estàvem fent el programa 400, estava tocant el piso, vull dir que... Algun que... bolo s'ha fet, els Casparrata, Matraco... Els Casparrata, Atraco, bueno, i molta altra gent que ha passat per aquí, així que, que també amb, amb lo poc que, que puguem <laughs> dintre d'aquest espai superpunt que som nosaltres, però que aquí hi ha, hi ha infraestructura, hi ha coses, llavors bueno, que les portes estan, estan molt obertes. I, bueno, una mica ho estava comentant, però aleshores no teniu cap, com, cap concert a la vista, així programat? Ara mateix no. No, no, ara, ara mateix, mateix no. està, està el tema bastant fotut, està tothom, està tothom bastant parat, estan anul·lant tots els bolos que hi havia últimament, s'havia tornat a, a aixecar el veto una miqueta, tothom continuava amb els bolos que teníem programats, programàvem de nous, noves dates, i, i de cop, un altre cop, tot a prendre per cul. Mm. Suposo que fins la primavera i estiu no, sí, eh, a, no tornarà a engegar la cosa, no? D'aquí a dos mm. mesos tot, tot arrenca un altre cop fins que, fins que pues, vulguin... Joder-nos un altre. Sí, <laughs> ja sí. sí aquí, aquí ho han fet hauríem de diferenciar el tema, el tema de l'oci nocturn de, del tema cultural i és el, el gran fallo que han, que han tingut perquè el tema cultural ostres, bueno, hem fet concerts, hem fet concerts sentats, hem fet concerts amb, amb mascarilla, hem fet concerts sense barra, eh, és una merda, però, però el que es dedica a això ha, eh, ha de tindre la possibilitat de poder menjar i eh, que no és el nostre cas o, o bueno, sí, però en, sí, part, en part sí, sí, ens dediquem no, no ens guanyem la vida amb això, però sí que ens dediquem jo sempre ho he dit, a què et dediques? Pues doncs em dedico, em dedico a això dedico això, jo no, no em dedico a anar a treballar a la fàbrica o a anar a fer... No, no, no jo em dedico això, que és el, el, el, el que, el que em meteixo als, als esforços, als mals de cap, als problemes eh, i, i les coses bones, per supost. Bueno, que és el que us alimenta, no? És el que deia l'Esteban, que, que al final és una necessitat eh, sortir i tocar, no? No, no, mm. no, és, no és per a vender no sé què, és perquè no, no, no, no. necessiteu treure-ho. Mm. Molt bé. Oh, sí. I mm, amb qui us agradaria compartir escenari en un hipotètic, recalco lo de hipotètic, bolo de somni. O sigui, no algo que sigui possible... Carta eh, blanca. Que... Ara, ara mateix, i, i a, a més ho farem, ho farem, ho farem, ho farem per, per mis huevos. Ara, jo a por mi ara, ara mateix em de, cap, de capaces. Per mi, uh, per mi de capaces. I, Però ja, ja ho han fet amb això. I, i, sí, bueno, ja han tocat en de capaces. Pero es, está, está, está hablando un mundo más hipotético. Sí, más, algo más... Eh, rollo Jimi Hendrix, sí. Este Puedes soñar. No, però per què? No, vull dir... Bueno, ara, que, que cadascú digui el seu. Ah. No, sé. no, no, però... Ell... Espera, que me llama mi mujer. jo, <laughs> <laughs> Personalmente, ya has que yo sería me moriría en el escenario si yo tocara con Barreligion, Religion, porque es el mejor grupo de la uh. historia. Uh. Uh. Yo si fuera tenorero de Barreligion Religion ya más uno, más uno. Más uno. al Pim Bam cuando cuando sí. Eh. <laughs> pues, ya, lo, que venga. Pero bueno, que, me agradaría tocar amb molts eh? O sea, tocar cicatriz, Cicatriz, tocar La Polla Records, me agradaría multísimo, pero claro. Bueno, a ver. Bueno, pero de eso <laughs> hablamos. Es hipotétic, ¿eh? O sigui, és hipotétic, eh? Eso va, va <laughs> la pregunta. De... Exacte, exacte, exacte. o eh, Hi ha, hi ha molts grups mítics que m'agradaria haver tocat en el seu moment i, i en el seu, la seva esplendor no? de, com a grup, però, però bueno... Però... A mi m'hagués agradat tocar amb The Clash. Per exemple, per exemple, joder, també, mi. també. Sí. sí, sí, sí, sí. Hi ha molts grups, eh? Hi ha molts grups. Sí. Però amb els Clash ja, hòstia, això ja són pares mayores, eh? Pero eh, la pregunta sería, ¿Los Clash le gustaría tocar con nosotros? <laughs> Yo creo que sí. que Seguro, Si se que esta entrevista, Seguro que sí. Sí? que no lo entendían ¿qué, idioma hablan? Sí. yo vuestra, a vuestra Hablaba, castellano de puta madre. <laughs> tienes que haber suraste yo se entiende todo. Yo creo que yo vuestra mer diría, pero... Mm, Juiz, Calaña, Juiz Calaña. ¿Por qué no habéis estudiado veterinaria No I, I escolta, ens podeu explicar alguna anècdota així sucosa de d'un bolo, d'un assaig, de un viatge que heu tingut amb el grup? Algú que recordeu allà de dir, hòstia, això és, és una bizarrada espectacular. Es que, es que totes tenen que ver con drogas. Sí, Aquí estem familiaritzades amb el tema, no, no us preocupeu. No, a, a lo mejor està pensando sí, mi padre. Sí, sí, que, sí, sí, sí. És, és... Bueno, jo, jo recordo molt carinyo, molt carinyo, eh? Cuando me han tocado la sala amb el Real Mackenzie's, que va a ser el primer cop que, un autobús de, dos plantas que parecía, <laughs> parecía un autobús de estos ingleses, de estos rojos, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí, Estos de, gira que van por el Y que tenían una PlayStation allá para poder, para poder jugar mientras... Sí, sí, sí, sí. sí. no, no, es que ven puya ven al... al, al, más spoiler, joder. <laughs> vale, vale, vale, vale, Pero bueno, Real Mackenzie, autobús, ya lo has dicho. Pues el Real Mackenzie <laughs> eran un grupo que eran, eran profesionales, entonces ellos tocaban tocaban su concierto y luego cuando acababan pues se iban a jugar a PlayStation en el autobús ese de planta. <laughs> muy profesional. No hicieron a quedar de fiesta con nosotros. No, no, venían muy en plan profesional y a la sala, ya, claro, te lo, ya, te lo, digo. Ya eh, sí, bueno, el ¿eh? batería sí, el batería Però era, era, el, el, parlando? al bus aquest aparcat allà en el, la sala, en el parque de la sala d'espera. Eh? A la plaza de a la plaça Laietana, sí, como Paco Martínez Soria, que viene un autobús y dice ¿esto qué es? ¿no? Estaba como el, buen el pueblo. Es americano, americanos os saludamos. Bienvenido, Mr. Marshall. Ya vos Llavors vam un autobús supergran, pues, vamos a entrar dins ya estaba estava el bateria de Rio McKenzie, batería de Good Riddance, estaba i estava el tío jugant al PlayStation allá y nos va a tener hostia, el autobús con litera y no sé qué. <laughs> Eh, eh, eh, todo con lucecita, y el que, el, batería, el batería va a descubrir el, el, el hospital Taulí. Sí, ah, sí, sí, sí, sí, va estar bastante fututa allá Y van a al taulí ¿Ah, todo <laughs> sí? sí, sí, sí, sí, Descubrió lo que es la sanidad universal que no hay en los Estados Unidos de América. El que, no, salía del lavabo la guitarra. es que no se encontraba bien. <laughs> No estaba, Todo el rato, tenía gastroenteritis. Todo el rato en el baño. Bueno, el esa, eh, idea fue guay. Luego, no sé, ¿qué más? Pues cuando... No sé, ya, ya, ya más anécdotas. Sí, hombre, bueno, hemos, hemos estado tocando. Yo, recuerdo especialmente el, concierto en, Teruel. Ah, bueno, porque, porque la, la, la vuelta me, me, tocó conducir a mí. Y era complicada, era <laughs> complicada, era Sierra, del en, eh, en, ¿qué era eso? ¿Qué sería? ¿Noviembre, diciembre? Sí, sí, sí, hacía mucho eh, calor, mucho calor, O sea, fuegos allí, pues, <laughs> y, y, maderos ardiendo. Y estos dos estaban durmiendo. Y me tocó llegar a mí al, bueno, yo me desperté, lugar. Me desperté para vomitar. Sí, sí, sí, sí. sí, <laughs> lo, recuerdo, lo, recuerdo, yo, soy de allí de la zona y tengo una casa. Bueno, tengo la casa. Tengo de, una casa. la, casa de mi madre, la casa de mi madre allí. <laughs> en un pueblecito allí, pero bueno, el, pueblo está a 40 kilómetros de donde tocábamos, pero bueno, claro, y volver. Pero tú no te acuerdas de los 40 kilómetros, yo sí. Yo sí, no, yo sí que me, acuerdo era de los el que conduía ¿eh? ¿eh? Los 40 kilómetros. Los reconozco, mamá, era yo. Los 40 kilómetros me acuerdo que te abollé la puerta a cabezazos, porque no veas cómo cogía las curvas, cabrón. pero, ¿y qué, con estos dos durmiendo, sí, qué escultabas al coche? Pues mira, escultaba un, un, un Tanete Mix que había FED... Aquella... Era, era, ah, sí, sí, era, sí, eh, sí, es feia els, seu, els seus mix de eh, sessions, talete sessions sí, sí, sí. i... Cabria, el, quería cambiar, yo quería quitarlo, pero no <laughs> podía. No, no, Està, no, estava, no. molt preocupat en les, en les curves, en, saps? Clar, clar, clar. En, no, en, no, no morir en l'intento. Sí. Això és el que ens agrada, un conductor responsable. Total, total. Festival, total. festival de allí que subimos, subimos dos o tres grupos de aquí de Barcelona. Y, sí, estábamos eh, pues los grupos y, algunas novias de los grupos, los que tenían novias. No, era nuestro caso, ¿eh? No, no, nosotros solteros, sí. sí. Sí, y solteros nos fuimos también. <laughs> Molt sí, arribem ya al final de esta entrevista. a, a Calanya, no sense abans preguntar-vos doncs, per l'últim tema. Si eren quatre temes i els posarem tots, doncs, evidentment. Que queda otro. Un... Sí? Joder, sí, bueno, solo hemos tres. L'últim tema, repressió. Sí, pensava que... era un disco, eh? I tot. El, que tots els noms són una sola paraula, no? Doble, L, doble LP, doble LP de Calanya. <laughs> Simplify, simplify. Doncs va, parlem, parlem d'aquest darrer tema, repressió. Repressió. Per què veu decidir aquest tema i de què tracta? Espérate que me llama mi mujer. ¿Otra vez? Hola. Hola. estamos en la radio, Maya. Estamos, en ¿Ah, directo. ¿sí? estamos en directo, sí. ¿Tres horas de directo? Pues sí. <laughs> eso, eso suena muy a, suena muy a esposa. ¿eh? directo? <laughs> no <laughs> Nada, nada, pues tirad, tirad millas. Vale, vale, venga, tope. Eh, he descolgado porque digo, igual pasa algo malo, pero vale. Igual han cogido el, el COVID, ¿sabes? Venga, ve, <laughs> adeu, México. Això... Esto es directo de verdad. Això no ha passat mai al Pim Pam eh? O sigui... Ves, a mi mi mujer no me llama. ¿sabes? A mí, a mí la meva tampoco. Eh. Eso, eso, eso, quiere decir que no me estaba, que no nos estaba escuchando. No, no eso no. Vale, no. no. voy a decir que estaba trabajando. És que hi ha un delay y pues pensaba que había más a delay. No, no, no, que estaba, estaba, estaba treballant a pegada. Bueno, I que portem un rato. Sí, també és ah, veritat. Ja, també, també. Anem cap a les dues hores d'entrevista. Vale, via, va, va. Parlem-nos d'aquest parlem últim tema, si us sembla bé, i si no, pues l'escoltem. No, expliqueu una mica com es va fer i de què va. Bueno, bueno aquest, aquest... No, no, no, no, no, foli, ah, foli. Bueno. No, no, no, no, no. no. bueno, aquest tema es diu... bueno, aquest tema bàsicament va sortir quan, quan van començar a, a composar-ho, era... Primer va sortir per l'1 d'octubre, això s'ha de dir. No, no, va sortir per Skeletor. No, va sortir per Skeletor, però la idea general, la, la idea de la lletra va ser per l'1 d'octubre i bueno, és pel el, a l'1 d'octubre tots ja sabem el que, el que és, el que va el que va passar, el que va passar, el, el que el, el que el significat que té i d'alguna manera vam decidir fer una lletra en català perquè nosaltres no hem fet lletres en català realment, com a Calanya no hem fet mai lletres en català, però, però jo he decidit fer una lletra en català perquè és el que més, el <laughs> que més el podia fotre pues, en català, no? Uh mhm. -huh que és el que més odien ells. I parla de l'1 d'octubre, però parla de, de, de, de la repressió general que hi ha per part de l'estat espanyol i que és la, la realitat de, de, de la seva política, de la seva realitat. Jo realment, eh, a dia d'avui, no puc pensar no puc pensar en l'estat espanyol amb un altre paraula que no sigui repressió. Mm -hmm. O sigui, per mi Espanya representa repressió, representa eh, tot el que és el contrari a la democràcia, el que ells eh, volen presentar com el seu, la seva etiqueta, el seu model de, de, de, de marca, país, marca Espanya. la marca Espanya, el, el model d'estat que ells pretenen demostrar és tot el contrari. Llavors, per nosaltres, eh, repressió era Espanya que no, <laughs> es que no, no, <laughs> no puc dir -ho. punto. Sí, és com repressió igual a Espanya, pues és això. Llavors, no sé. Va sortir d'això, però a més he de dir que, no, que, que hi, ha, hi ha molta gent que potser pensarà que això només aquesta cançó va només pel, pel tema del, dels presos polítics, dels que van estar eh, a la presó molt de temps, sí que va per ells, però també va per tota la gent que està encara empresonada, que hi ha molta gent que està empresonada només pel tema del procés eh, independentista, sinó per altres temes de de, no, i la, i per la, la repressió i la, que hi ha a l'estat espanyol per qualsevol, arreu, qualsevol insurgència que hi hagi. Sí, no? I, les, i, les futures, I les futures figures que puguin haver-hi. Que mm. siguin, Llavors, que siguin a, i a vegades no és, no és repressió de, de, pres, de presó, sinó sí, vegades sí, és econò repressió, econòmica... Sí, sí, rep sí. repressió amb, amb el tota sentit de tota qualsevol, qualsevol insurgència que surgi de, que sorgeixi de, de, de la gent que vulgui canviar les coses, ja la repressió estarà allà. Quan tu vulguis la democràcia que ells defensen, és fins que ells vulguin que, que, que hi hagi democràcia. La democràcia és fins que ells decideixin que és democràcia. La seva. O sigui, ja està. Si tu vols que això, i això parlo de, de, del procés, de, de, del, del referèndum, parlo de la PA, parlo de qualsevol bueno, qüestió que surti de... de, de, de de parles de Pablo Hassel, parles, sí, sí, parles de, de, de molta gent. Sí. Arrosseguem bueno, 27 i més, podem, podem Pandora, extrapolar, podem extrapolar Euskadi, podem extrapolar... O sigui, Sí, sí, de fet nosaltres el 27 de febrer anirem a fer un, un programa especial que es farà per unes companyes que estan preses encara mm. per, bueno, per la repressió que va haver-hi quan van empresonar el, el, el Pablo Hasél mm. i, i ens han convidat a fer un, un programa eh, bueno, com en una jornada dedicada a ah, això, vull dir que, que està ple, està ple, no és només... Que és el dia a dia i que no s'ha acabat... El, que, ni s'acabarà, ni s'acabarà aquesta, mai. Amb, aquesta... quina és l'altra paraula que no és amnistia que han, que han fet? <laughs> que no m'acuerdo. Ah, si ah, l'han fet... El... Eh, el, el... Sí, home, eh, com es diu? El... El, indulto. L'indulto. Absolució ah, venir, però no és absolució. Sí. L'indulto aquest no vol dir que no que s'hagi acabat la repressió. La repressió continua, hi ha gent a la presó encara, per molts altres temes. Hi ha exiliats, hi ha, hi ha, hi ha gent que està fora, que hi, ha gent, tot això. hi ha gent que està a la presó ara mateix i per altres temes i no només per la ideologia de, de, de l'independentisme, bueno, sinó per... I, i, I gent que està, que està ficada en processos, en, en processos que... Amb, bueno, com va passar aquí a Sabadell, amb el cas del Bemba, va tot això, són, són processos que, que et, et, et, et, uh, eh, uh, eh, eh, te, te, te, hòstia, no en surt. <laughs> bueno, et, et, et, et qüestionen tot el teu futur, Estàs sí, en un procés sí, que no saps si entraràs a presó, si no entraràs a presó... Mm. Et condiciona ah, sí, la, la teva sí, vida, sí, sí, la teva militància... O sigui, o sigui, la, la, la, són molts la, diners, La teva vida se'n va prendre per cul, directament. Sí. Mm -hmm. és, és, això va ser una merda. Això, això, els, els, alguns CDRs de, que eren d'aquí Sabadell, no? Els de, el de la olla, mm. el de la olla negra aquella que deien que era, que era precursors de, per fer bombes, sí, no sé què, sí, sí, sí, tot sí, un muntatge, sí, sí. no? Increïble, increïble. Sí, que... bàsicament qualsevol que vulgui qüestionar el que és el poder i l'estatu quo patirà la repressió i estarà sota la, la seva vigilància i ho patirà. Sí, sí. Això sí. I, I, I això és la realitat d'Espanya. I abans és una cosa que, que, que es va viure, suposo que es va viure a Euskadi. Euskadi, Euskadi. Euskadi. Ah, Euskadi. Euskadi. <laughs> No, nosaltres no, no ho havíem viscut, tant... Vull dir que ah. a, el tema de que... A, Com a poble... A, a, mi, a, mi, no. a, a mi em pogués tocar que estigués qüestionat i en un procés, en un procés judicial i, i que el meu futur esti, estigués condicionat entre reixes i tal. És una cosa que a nosaltres no ens havia tocat a, a molta gent sí, no? però, però en general... No, no com a país o sí, com a societat. No, no, no, no, tan, no tan brutal com ara, o sigui, és una cosa que s'estés, com, mm. eh, vull dir, o sigui, la, la, la, la gent, gent, gent molt jove de, de, de 18, de 20 anys, no, no ha de veure qüestionat el seu futur, la seva vida, per, per aquestes merdes, per, per nimietats tontes, absurdes, com, com qüestionar un, un puto estat de merda, vull dir... O sigui, eh, estem Això que et fotin l'antiterrorista per qualsevol merda, abans no, no, pas, no passava. Eh, no, sí, no? sí, està clar. O, o, o com per, per exemple Pablo Hassel, no? que, que, que digui que el, que el rei és un lladre i, i acabi on, on ha acabat, no? O sigui, mm -hmm. que és una obvietat, o sigui, és que al final estem parlant d'una... A, de... a més, els fets, els tribu... inclús és clar, que és una, és, és, és una obvietat, o sigui, eh, per què, per què aquest home està está empresionado, sí. Bueno, que... porque le había pegado a un policía municipal. No, pero, pero, no pero, pero es la, es, tenía es, muchas causas. Es, la, es, la excusa, la excusa no, porque no. al final lo que no volen es que diguin que el rei és un yadra per exemple. O sea, és... No, bueno, el que, que volen és fer públic Uh, fer pública una repressió perquè, perquè, perquè, perquè la gent no... No, el que volen és normalitzar una repressió. Clar, sí, ja està és igual. Bueno, des d'aquí des d'aquí enviem una abraçada molt forta a totes les preses, eh, sigui per, per aquestes coses de, de Catalunya o sigui per, per qualsevol persona que està lluitant per la llibertat, sigui aquí, sigui arreu del món, i a tots els grups de suport que, que pues, eh, estan lluitant incansablement des de fa anys per fer-los arribar cartes, per fer-los arribar suport i caliu. Des d'aquí una abraçada a totes les preses, eh, aquí sempre ens hi trobareu. I, mm, i bueno, dit això, una mica ja heu contestat bastant, de, de, perquè una mica aquest és el primer tema que heu fet en català i ja heu contestat una mica perquè, perquè ho heu fet així. I res, només volia aprofundir un, un puntet com, com si, si creieu que això és una lluita també cultural i si, i si penseu que la llengua està la llengua catalana està en, en perill. Totalment, totalment. Mm. Totalment. Uf, en bueno. a veure, en perill, en perill mm, nosotros somos castellano parlantes, no? Però vull dir, eh, el que no està en perill és la llengua en castellana. Ja, ja, ja, eh, vull, vull dir, o sigui, no, això, això jo... no està en perill mai. Uh, en perill no crec, però, perquè, perquè, perquè bueno, qui, qui, qui és no parlant, pues, mm, i, i més cap a, cap a altres zones d'aquí a Catalunya, pues això no, no, no es perdrà. Però, però el, que no es, el que no es pot fer és, és, és, és perseguir el català o, o prioritzar el castellà. Eh, aquí el castellà no es perdrà mai, no s'ha no s'ha de, de prioritzar el castellà davant del català. Jo, jo, jo soy castellano parlante de toda la vida, perquè soy de, de los canrules i, i ja està, i de la i... y, Bàsicament, nosaltres el que pensem és que això és un debat que està, està fora de, de, de, de, lo que és la realitat de, de Catalunya. Doncs Exacte. Nosaltres, tots els que estem a Catalunya, coneixem el castellà, coneixem el català. No necessitem que cap govern ens digui que hi hagi d'haver una quota perquè nosaltres mm, realment patirem perquè ens estan ensenyant en català i aquests putos diables catalans nazis ens diran no, no necessitem això, nosaltres sabem el català, sabem el castellà i la realitat la coneixem nosaltres i nosaltres sabem quines és la, la, quines són les nostres llengües quin és el català, sabem que, que el català està en una situació d'indefensió de, de <coughs> davant del castellà, de l'espanyol com li diuen ells i no necessitem que ens diguin que hi hagi d'haver una quota en castellà perquè no és veritat i la nostra, propo... la nostra posició és aquesta sigui, nosaltres, encara que eh, siguem castellano parlant, sí, defensem jo, jo, el català perquè sí, sí, la, això, la, nosaltres, nosaltres és la llengua sabem, de la nostra terra. Sabem, sabem el que no volem, el sabem el que necessitem, sabem el que no volem, sobretot, i no necessitem que vinguin, que vinguin a dir-nos el que hem de fer o el que hem de deixar de fer. I per, o sigui... per, per suposat estem a favor de que el català estigui eh, com a llengua principal perquè s'ha de protegir, però que, que el català eh, eh, té, a mi, a mi, a és mi, la llengua minoritària en aquest sentit, exacte. és que és així. A mi em costa, em costa, eh, he nascut aquí, sóc català, i em costa parlar català, doncs jo vull que el meu fill eh, sàpiga parlar català i haig de protegir i haig d'incentivar l'educació en català no, no, és, no, no, no perilla l'educació en castellà. O sigui, el castellà el, el tenim al carrer tot el dia, vull dir, el, el que perilla és l'educació en català, sempre, sempre perillat i continuarà perquè, perquè és el que, el que volen i, el, i és el que faran i és el, el que treballaran i, i, i com més eh, pugi l'ultradreta, pues, pues pitjor encara. Llavors, sempre, sempre s'ha de defensar la, la, tot el que sigui eh, el, que, el que estigui perseguit, tot el que estigui eh, eh, més, més eh, reduït, tot, doncs mm, és el que s'ha de defensar. Mm -hmm. Sempre i, i punto. I punto <laughs> molt bé, ben dit, ben dit. doncs molt bé, doncs amb aquest tema, amb aquest quart i últim tema del vostre nou EP acabarà aquest primer bloc del programa. Encara continuarem, no sé si... Bueno, ja veurem, perquè portem dues hores, ens ha anat de madre això. Sí, no, eh, eh, però està sortint el sol ja. Eh. Semblem els Carparrata ja, eh? Pa que, pa <laughs> que, pa que dejáis hablar la bateria, pa que dejáis hablar es, es, nota, es nota els anys de... No esperàvem menys, eh? No esperàvem menys del calat. La convivència es nota, es nota, eh? Sí, tu conta que jo, per exemple, vaig estudiar amb el Devoto, o sigui, oh. sense anar més lluny, o sigui... ara, aquí, aquí, <laughs> aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, doncs res, moltes gràcies, Calanya, per eh, estar avui aquí presentant-nos el vostre disc que es diu així, Calanya. A vosaltres. Just acabat de sortir del forn. I sí, això, moltes gràcies, Calanya, per estar avui aquí. Moltes eh, gràcies a vosaltres per mm, donar, mm, per sapigueu, donar visibilitat i suport. Gràcies. Que sapigueu que teniu aquí una ràdio lliure, una ràdio amiga, que, que, que recolza els projectes com els vostres, que, que recolza el, el punk, que recolza la, la música combativa això és casa vostra, podeu venir quan vulgueu, encara que no fem entrevista, podeu venir a fer... Os, tomamos, os tomamos la palabra i, i cuidao. Sí, sí, cuidado. estem, <laughs> estem encantats de tenir públic, ja, ve, ja veieu que això és petit, però però aquí cap tothom, eh? Genial, ja, ja, cap problema. Molt bé. Hi ha una sala més gran i es poden fer concerts. No, no digo no. <laughs> bueno, això, això parlem i trobarem, ho trobarem. Molt bé, doncs sí, sí, sí. anem amb repressió, que tot últim temacle de, de Calanya. Calanya? eh, que avui us hem presentat aquí justament a, a, a Radiotrama. Doncs eh, des de Sabadell per Sabadell, la cançó última de cada any d'aquest EP, eh, Repressió. Som-hi! Gràcies, guapos! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Ah. ah, ah, molt bé. Ah, estic molt més tranquil ara que ha sonat la cunya, em sento com a casa, després d'aquestes dues hores d'entrevista a Calanya. Que ha sigut... molt, molt més tranquil. Ha sigut, ha sigut un ah, plaer, ha sigut un plaer, però abans d'acomiadar-vos, bueno, us podeu quedar fins com vulgueu, eh? però eh, abans eh, tenim un, una petita sorpresa. <laughs> després de sentir el vostre tercer treball, eh, l'Adri us ha preparat una sorpresa en forma de, de cançó, que vol que l'escolteu i ens digueu a veure si la coneixeu. Fot-li. ¿La o no? Sí, sí, sí, y tal. Y tan que la se han picado a cantar-la. es eso? ¿Qué es és això, què és Los Escoria, Escoria. El grupo del Dadri. El, el, el, el puto fucking puto mejor grupo de Buyuyu Metal. Buyuyu Metal. Buyuyu Metal, el señor Adri y tal. Sí, sí, sí, Bulluyu Metal és un, és un estil que no toquem gaire aquí, eh? No, no, és, són únicos. Pau? O sea, Escòria no, no, no, Bulluyu Metal. Molt bé, molt bé. Molt bé, penya, doncs eh, hem tingut eh, amb exclusiva avui aquí a Calanya, una punyetera passada, la veritat, presentant aquest darrer treball i ara el que farem serà continuar amb la bona musiqueta d'aquí el Pim Pam Pum, que no ho he dit al començar, però sé que l'Isma estarà content quan ho digui. El Pim Pam Pum és un programa de música combativa amb lletres punyents, destructives, i contra el sistema. I combatives. <laughs> Bé, bé. No faré les paraules de l'ISMA, perquè no. això és, està reservat a l'ISMA. Música de trinxera però, però vides dissidents. La veu sexy és per l'ISMA. Ah, sí, sí, sí. No. és el mateix. No és el mateix. No és el mateix. Ah, ho podem, podríem intentar. Ho podem intentar, sí, sí, sí, sí. <laughs> Hem de buscar la nostra pròpia... Molt bé. Va, doncs uh, començarem amb cançonetes en aquest segon... Però primer hem d'anunciar que la setmana que ve també serà un programa especial, no? Així. Ah, Sí, sí, sí. sí. Què ho vol dir, això? Què ho vol explicar? Bueno, bàsicament que la setmana que ve venen els Insert Show també uh! a fer uh! entrevista. Oh, oh, bé, bé. També teleta, això també promet, eh? El programa si voleu de... quedar-vos aquí fins que arribin, no, no passa bueno, res. Bueno, hay, comida i cerveza. Vale, eh, pues... I ara sí, ara sí que sí? comença el que seria el, pro el programa normal i corrent. <laughs> Benvinguts al Pim Fum. Bueno. I... Sí, com si no hagués passat res, no? No, i qui comença? L'Eric? Sí, molt sí. bé, estic molt, molt content d'haver vingut avui, eh, bon any, tal i qual... Vale, pues... Eh, moltes... Què portes avui per començar? En sèrio portes aquesta cançó? <laughs> sí. Pim pam pop? Sí. Popeixes una mica? Sí, avui Hòstia, sí, avui sí, avui sí. Bueno, moltes gràcies a Calanya per haver vingut. Ha sigut un plaer, quedeu-vos fins que us canseu. Eh, pues res, ara comença el pim pam pum. Jo feia molt temps que no venia i la veritat és que algú fa uns dies em va passar aquesta cançó Tampoc és que m'encanti, però porto una setmana que no deixo de cantar-la. Aleshores, eh, és, eh, no us diré qui és, vale? perquè és un grup que jo no coneixia, però és una vella coneguda del programa. I... Amb, el, amb el nom ho puc, in, ho puc intuir. Ah, ah, ah. El grup es diu Sobre mi gata <laughs> i, i el tema es diu Calor del col·lapso. Calor del colapso. de una gran ciudad Hola. Molt bé, mare meva, quina manera de començar. Amb, amb Pogo... Ara ja no és Pogo, no? Ara és... Això ah, és... No sé. No... Això és... Què po és això, Eric? Pogo segur que no és. No és Pogo? No, no és sí Pogo. que Pogo. És sobre... És la Neus? Això. O sigui, he fet l'espoiler que no volia fer, l'ho fet al <laughs> revés. Sí. És una vella coneguda del programa, molt estimada, la Neus, Pogo sobre mi madre anteriorment, ara mateix, sobre mi gata. Sí amb un videoclip bastant xuli que han fet sobre un tema bastant ha dit xuli, eh? Ha dit xuli. Ha dit xuli. Home, Edith xuli. No, no cançó s'ho mereix, no? Edith dit xuli s'ho mereix perfectament. Aquesta cançó va, va pel Lara, és un pim-pam-pop, <laughs> però... però és que està molt ben feta. O sigui, jo porto... Des de que la vaig sentir, que no deixo de cantar-la. Aleshores, pues és que necessitava compartir-la amb sí, vosaltres. Sí, jo... Ha sigut així de pim-pam que venia i he dit, a veure, o sea, porto 4 dies cantant aquesta cançó és el que ha portat avui el Pim Pam Pum. Jo... És el que i, marcava la sang. Jo estic amb tu, Eric. I vamos a ver, el colapso està aquí. Sí, o sigui, aquí. ens ho podem mirar com vulgueu, però el calor del colapso... Sí. Jo I, hi, ha hagut, <laughs> hi, hi ha hagut un petit col·lapso al programa i és que hem demanat birres per, per, per, per tothom i els que l'any han marxat. No, però ara pugen, ara pugen. Ah, vale, ara, ara, ah, ara, pugen. Vale, vale, vale, vale. Jo, el, el, quan vaig sentir ah. aquesta cançó, vaig dubtar ah, que és, és cúmbia? És, què és això? És, eh, Reggaeton? Li, li diuen, és col·lapso. Li, crec que a l'Instagram fica, no sé si electrocúmbia i màquina ah. de Barcelona i Vallcarca. Jo, la reflexió que vaig tenir va ser... Eh, ok, merci. La penya, quan es fa gran, es passa a l'electrònica. Ah, pensant anaves a dispassar la cúmbia. Bueno, a la cúmbia, o sigui, no, però, no, sí, sí. però que de cop em vaig ficar la cançó aquella de... la versió aquella que tenia la Pogo sobre mi madre del 1936, mm -hmm. com es diu? La... 1936. Sí, de Sin <laughs> Sí. I era com... Què ha passat? Saps? Però jo passat... crec que és jugar una mica amb els estils musicals, vull dir, també, sí. aquí no ho hem ficat, però també la, la Neus feia una... Hi ha un grup que es diu Batasha, o no sé com li diu, que és eh, amb, el, amb el Facu, tu el coneixes, el Facu? El Facu el coneixes, sí. pues amb el Facu, eh, que el Facu és el cantant dels Electropibes, mm. ai, Electropibes, Anarcopibes, perdó, i, i és un altre estil també, vull dir sí, que, sí. que al no. final la penya que fa música... Sí, jo encantat, jo he, me l'he gozado amb aquesta sí, sí, cançó, jo, jo porto també, eh. dies, eh? porto dies, així que a la Neus moltes gràcies, sí, benvinguda sí. al programa quan vulguis. Des, des de luego. <laughs> Veig I... que esteu debatint aquí, com que avui anem molt bé de temps, no? Sí. <laughs> <laughs> Estem aquí tranquis. Estem jo ja he decidit que em quedo a dormir a la furgo, però, ja però, Ricky, problema. estem molt contents perquè tu no hi eres i he aconseguit obrir tots els micros sí, i fer una transició... Avui és en... He anat a buscar unes Perfecte. birretes i, sí, sí. i quan si he tornat no està tot en marxa. Tot va, o sigui, el, el Pim Pam Bum va rodat. L'Isma no ha vingut i hem fet el programa tranquil·lament, bueno, el Ricky no estava i hem ficat eh, la cançó... Això és una bona fita del Pim Pam Bum. Sí, sí, o sigui, no, crec que no, hi ha passat mai. Eh. El Ricky se'n va Eh, I tot, i segueix, tot segueix igual. Tot segueix, el pim-pam-pum seguirà per sempre. Pues, pues, <laughs> pues ja feu la, la secció dona, la fa algú de vosaltres també. Bueno, no? ja, ja per, parlem, ja veurem, per acabar de demostrar que... No? Eh... Hem de decidir quan va, per cert. Però sí, bueno. també, exacte. Sí. Però bueno... Moment, primera bala... Mm. Hem de decidir moltes coses. A veure, eh, conductor, què? I, què? I, ara, I ara què? I ara on és la següent bala? Aquí... O, o el Manolo el i jo, que, jo la puc tirar, la bala, ah, eh, si ah, voleu. Vale, vale. Eh, eh. Vinga, pues tira-te-la. S'anima aquí. Vinga, doncs porto una banda que ja havia portat el Manolo. Pensava que serien estrena, però no, el Manolo ja els havia portat. Són, són el, los Rude Boys. Los Rude Boys, ara mateix no tinc ni idea de qui són, <laughs> però... Rude Boys en Si el Mega diu no. que l'he portat, l'he portat. Uh, efectivament, efectivament. Doncs los Rude Boys fan així com punk ska, ska així molt, molt catxondo són ells. Del seu disc del 2015, El precio del sudor, porta una cançó que es diu Les coses que passen. son simples que debes callar Es cuando debemos de unirnos para pelear Porque soy moreno y debo de estar a los pies, a los cerros pasas que cosan... <laughs> Rude boys, eh? que costen... Los Rude Boys de un poble que es diu Huixquilucan ah, ah. de, de Mèxic. Huixquilucan, sí. Ah, de Mèxic, no, i pensava que... Molt no. preciós. Bueno... Allà té, té un llac, crec. <laughs> Sí? Pot ser. Sí, sí té, té un riu, el país. El país té uns quants rius. I dos mars, no? Sí, sí, sí. O, sí, sí, o sí. Oceans. Avui... Un parell de mars, sí. <laughs> Avui hi ha molts jardins. Avui hi ha molts jardins. Apunta, agafa la llibreta, Pau. Intentarem entrar en poquets. El no programa ha... 300... 3 és el d'avui, sí, Pau? Sí, sí, sí. O... sí no? <laughs> Ah, no, i és que no hi ha ningú que podi aquest jardí avui, o sigui... Eh, és que necessitem l'Isma. Sempre. <laughs> També necessitem la Noe, però... L'home d'olor pim-pam-pum, sí. Molt bé, i mm, després d'aquest temazo, oh, sí. pim pom, pium pium, què, qui va? Ara ah, vas tu, claríssimament. Sí? Vas tu, sí, sí. Vale, sí. pues hem pues, canviat... Seguint l'ordre, Eric, jo, ara... Pues, ah, sí. pues tira si jo, tot era igual, o ah, sigui, ah, bueno, començat si, jo... Si, si no vols tirar tu... Tira la no? La tiro oh, jo? Oh, oh, oh, oh, oh, <laughs> Explota el cap. I ara, Això, ja... adelanta per la dreta. <laughs> Estem fent un altre jardí. No, per, per l'esquerra, aquí sempre adelantem per l'esquerra. Doncs mireu, com que al final érem 4 i no 3, perquè l'Eric, com que li agrada venir a última hora, hem tret un tema, o sigui, per entrar en jardins Pum. també. Mireu, jo es porto, a veure que me'n recordi, eh, els Engaño Estatal, eh, és una banda de punk de, de Medellín, a, a Colòmbia. A Colòmbia. Colòmbia. Colòmbia. Sí, Medellín, Medellín, Colòmbia. Medellín, Colòmbia. Santiago de Medellín. Sí. Santiago. doncs, <laughs> sí. Del seu àlbum Tiempos Difíciles del 2012 us porto el tema que es diu Insurgente. Insurgente. Ya a los ojos y sentir la rabia en mi canción. Hoy he vuelto a perder con todas mis monedas, pero nunca la fe. He buscado entre mil y libertad, ya no te puedo ver. socialista van a aumentar a placer. La vida blava con miedo y buen precio, no me resisto a vender. Los que tienen todavía tienen más, los que sufren aún no paran de llorar. Se nos cueste otras mil dictaduras, seguiremos de pie. Sigan permisos con dinero y con poder y algún día les Sí, sempre fatalisme. Sempre, sempre fatalisme. Sí. Mai fatalisme, en realitat, però sempre... Sí, <laughs> sí, sí. sí. <laughs> Toma, Geni. Sí, és al revés. Bueno, això... Ho sento, eh? Bona. Ja faré millor. Ja portaré porros. Bé, Riqui. Això han sigut els enganyo estatal des de, des de Medellín. I ara, Molt bé, a veure, també caminaven bé aquests, eh? Caminaven bé, sí, a mi em recordàvem una mica, no sé si els Boicot o algun grup d'aquests... Sí. sí. Mm. Molt melòdic tot, molt melòdic. Molt melòdic. Molt, molt melòdic. melòdic. Sí, jo sí. també portaré una molt melòdica. Sí? Bueno, Això espero. No sé si tant com aquesta, però... Uh, simplement que uh, volia dir també que hem tornat a començar un altre any, que aquestes coses pues, per sort ja en portem unes quantes, uh, I per mala sort, i per desgràcia, i, per, i no és casual tampoc, cada puto any uh, hi ha uns comptadors que casualment es posen a zero com són els assassinats per violència masclista, com són els immigrants que venen i es moren en pateres o es moren amb el trajecte d'intentar venir cap aquí un, a una terra promesa. El Mediterrani. Exacte. I, I no pot ser que un altre puto cop posem a zero els comptadors i que seguim amb la mateixa tonteria de no, aquest any portem una mica menys, portem una mica més. No, és que no n'hi ha d'haver cap, cap ni un. Bueno, i, i fins aquí un altre cop la reflexió de cada any, però és que no, no pot ser. No pot ser, no pot ser. Així que centrant-me en un dels temes, Uh, les tres cançons que portaré parlen justament de, del tema de migrants. De, de, són diferents grups que, que parlen d'aquest tema i que amb diferents visions o diferents llocs mm, punyents diferent, uh, concrets, no? I, I aquest primer grup és els uh, eh, Star Fucking Hipsters, que és un grup que ja he anomenat molts cops perquè m'encanten. Uh, Uns clàssics o uns mítics o un... Sí, referència... dins de, del <laughs> punk, una mica hardcorejant però poc, eh, americà, però tirant a Krusty. Vale? O sigui, té un punt Nord, de... La, te la teva primera sí. cançó tira cap a Krusty, eh? Sí. Bé, Això bé, ens bé. encanta. Sí. Ens encanta. I més després de, de l'entrevista als Calanya. Ah, que doncs ja... dient crostes directament. No, però que anem pujant de... <laughs> que estan aquí, eh, Riqui? Estan aquí. Que no, que al no, pim pam pum sempre anem pujant de tot. és veritat, és veritat. Anem pujant de tot. el perro! Tens tota la raó, perdona per Hem començat amb punk, pues doncs ja, ara ja crust i hardcore i, i cap amunt, no? Sí, doncs aquesta cançó és Immigrants en Hipòcrates. Som-hi. We're all immigrants and hypocrites, delusionals and sycophants, pretend to play a special part in porn with the same place We're dying dreams, are strong on press, never ending battle just to be. Me, one, two, three, five. It's a sorry that you can go. There's always someone in control. Fat face dollar signs cries. I'm sorry, They rely. We're all hypocrites and hypocrites, delusionals and sick fans. Pretend to play a special part. sucks. No surprise, you're out of luck. Your mama raised a stupid. Oh yeah, yeah, yeah. Pau, tio, quin... Quin temacle t'has marcat aquí ara. fucking Hipsters. És, e, és només... Star so... Hipsters. Sí, tan sols el segon cop que, que els posem i, i seguiré insistint. perquè Haurien que... de sonar cada dia. Això és el que el mestre es diu Punky Yankee. De, sí, sí, de, sí que Punky la, la Yankee. sí, sí, sí. I de fet, els discos sí que tenen una evolució, tenen un sentit quan els escoltes mm, Eh, amb un track, diguem, no? Mm. Que aquestes coses a vegades agafes una cançó suelta i, i és una manera, però són bastant eclèptics i, i també és interessant escoltar-los. Perquè amb el, quan, quan deies el tema del, del crusteo, a què et referies? Mm-hmm. A què et referies? Més a la manera de, de ser d'ells. És a dir, per exemple, la cantant eh, es va tatuar com si fos una perilla aquí negra, supergran, tota, a part de tota la cara mig tatuada. O sigui, com el, eh, el, ara no sé el nom, però a Austràlia hi ha tatuatges tribals mm? que és així la, la barbeta. De fet, fa poc va ser notícia perquè una, pre <laughs> una presentadora del Telenotícies d'allí, per ah. primera ah. vegada, eh, va sortir pues, a, això amb el tatuatge tribal eh, típic de, de l'ètnia d'allí a Austràlia. No seria ella que ha anat més enllà. No, perquè oh. són Yankees, no? Sí, sí però bueno... Potser però no, gent... no sé. Potser, potser és originària d'allí. No <laughs> sé. La, la gent és Potser està a l'altra punta del món, però bueno. Molt bé, un bon jardí. <laughs> Un altre? Sí, anem, un altre. anem apuntant. Eh, eh, Calanya, si voleu afegir qualsevol cosa, en qualsevol moment esteu convidats. Això sí, acosteu-vos al micro. <laughs> Lo de acercarse al micro no, lo de la perilla sí, pero lo de... Que no me sale barba, digo, que Podía poner la perilla. <laughs> Molt bé. Doncs ara què? Uy, ahora Que ve ara, que ve. Ve una seccionassa, no? Ahora que ve, Eric. A eh. ah. ve una secció que no sé si fa que no venía o no, porque la verdad es que fa no que no sento el programa, pero ve llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse bajas, le burro, le burro, le burro. Comptant el cadàver, eren 26, dues vegades 13. Els gazanians pensen sovint en sèries de 13, 26 i 52. Sens dubte, a causa del cicle lunar de 26 dies, que determina la duració invariable dels seus mesos i s'aproxima a la recurrència del seu cicle sexual. Vam empènyer el cadàver contra les portes d'acer que formaven la paret del darrere de la caixa, on es conservava fresc. La resta pensava amb el temps, amb el temps agoni... Ah, perdoneu. La resta Passàvem el temps agotzonats, cadascú en el seu lloc, el seu territori, el seu domini, fins a la nit, quan el fred esdevenia tan extrem que, a poc a poc, ens acostàvem els uns als altres i ens uníem fins a formar una entitat que ocupava un espai, càlid al mig, fred a la perifèria. Hi havia bondat. Jo i un parell més, un vell i un que tossia molt, vam ser reconeguts com els menys resistents al fred i cada nit ens trobàvem al centre del grup de l'entitat de 25, on hi havia més escalfor, no ens barallàvem per ocupar el lloc més càlid. Simplement hi érem cada nit. És una cosa terrible, aquesta bondat que els éssers humans no perden mai. Terrible, perquè, quan finalment ens trobem despullats en la foscor i el fred, és l'única cosa que ens queda. Nosaltres, que som tan rics, que estem tan plens de força, acabem alimentant-nos d'aquestes engrunes. No tenim res més per oferir. Mireu, la veritat és que estic content perquè és un llibre, com tots els que ha escrit eh, aquesta persona, que és la Úrsula Caleguin, que ens va deixar fa dos o tres anys, més o menys, no me'n recordo exactament. Però estic content perquè no són llibres que m'estimo molt i no l'havia preparat gens i he agafat un paràgraf així a l'atzar i m'agrada perquè crec que transmet bé del que va aquest llibre. Avui us porto La mà esquerra de la foscor, escrit, com us deia, per la Úrsula Caliguin, en una magnífica traducció de, de Blanca Busquets, que va publicar Raig Verd el, el 2019, just eh, 50 anys després que es, que es publiqués per primera vegada en anglès, el 1969. I, bueno, és un llibre... No sé, si, si escolteu assiduament el programa, sabeu que la Úrsula Caliguin és una de les nostres eh, escriptores de capçalera, per què? Perquè va crear, va crear mons i va crear... va reflexionar sobre, sobre possibles societats, sobre, sobre maneres de viure una mica diferents a, a les que vivim avui i, i es va atrevir a plantejar-les també en un moment en què Uh, eh, no hi havia dones... bueno, no és que hi ha, no hi hagués dones, sinó que no, no es publicaven dones que, que escrivissin sobre aquests temes i ho va fer amb una sensibilitat i amb una, i amb una mestria per, per la llengua i per, pel relat que, que encara avui és difícil de trobar. I res, des d'aquí estic molt agraït a, a Raig Verd per fer una, una edició tan, tan preciosa. Raig Verd porta uns anys publicant llibres de la Úrsula, com, com Els Desposseïts, com aquest mateix, com els llibres que té sobre... que són més de fantasia eh, que són, com es diuen, els de Terramar. I aquest és, és una edició en, en tapa dura que van fer, és, és, és, és preciosa, eh, m'hi vull casar. I... Eh, i res, no sé, podria seguir llegint-vos extractes, però com que no els he preparat seria una mica estrany. Des d'aquí jo l'únic que us puc dir és que, mm, és que llegiu, llegiu la Úrsula, perquè perquè obre, obre preguntes i, i les explora fins al final, no, no és només com que plantegi pff, plantegi coses raríssimes i aquest llibre de la mà esquerra de la foscor eh, planteja justament un planeta on, on hi viuen unes persones que no, no tenen un gènere definit sinó que, que creixen i viuen i es reprodueixen una mica és una comparació una mica mm, tosca, però, però com els cargols, diguéssim. O sigui, són, són persones hermafrodites que en un cicle de determinats dies, que ara no recordo, entren, entren en, com en fase sexual i llavors pues, pues, pues tenen relacions sexuals, però que no hi ha, no hi ha una connotació de gènere en cap moment. Llavors és un observador que arriba allà per, per, per veure com funciona aquest planeta i per entendre aquesta societat. I clar, és, és una... L'observador sí que té aquestes clar, connotacions de gènere. L'observador és una persona, entre cometes, com nosaltres, i és un home. Mm. I llavors, clar, arriba i li explota el cap, perquè, perquè són persones que no són ni homes ni dones. I són les dues coses alhora. I llavors hi ha una frase molt famosa d'aquest llibre que és com el rei està embarassat. I clar, és com, what the fuck, no? Perquè i, i és molt curiós perquè no, no es queda com en la en la en l'anècdota, sinó que entra a fondo, de dir, com és una societat en què realment no existeixen homes i dones. Mm-hmm. No? Com, com, com què passa aquí? I llavors te n'adones no? que és una societat que té moltes merdes, i hi ha estats, i hi ha repressió, i de fet el personatge passa no? viu en diferents països d'aquell planeta i, i té experiències diferents, però, però és molt al·lucinant com, com, com això estira la idea fins al final de veure com, com pot ser una societat on mai hi ha hagut homes i dones i llavors tècnicament no hi ha hagut patriarcat, o sigui, hi ha una altra cosa. Hi ha dominació, hi ha coses, però és completament diferent. I res. Pues... Interessant, doncs, molt bé. Mm no sé, he intentat no fer cap spoiler, ja, ja, ja, com gràcies, tu m'havies demanat. T'agraeixo totalment. I sí, sí, una gran, una gran, gran, gran literata, mm. i tant. Sí, a més, és una novel·la molt interessant perquè a part de parlar del, del, del gènere tan explícitament, com que fa molta referència a la repressió, no? també en molts moments, a la, a la tortura, no? d'alguna mm. manera. Mm. Mm-hmm. I crec que la, que la Úrsula Caleguin com que tracta d'una manera molt, molt especial el gènere entre, entre l'utopia i la distopia, no? Mm -hmm. com, com que crec que fa una barreja que no es fa gaire, saps? I, i amb unes temàtiques tant en, en la màscara de la, de la foscor com en, bueno, com en aquest que crec que una vegada vam presentar no? com aquesta trilogia que té d'aquest univers que és oh. els desposseïts que és la mà esquerra de la foscor i és uh, la, el, el nombre el... del mundo és bosque, el Exacte. nom del d'allò és... El, el tal. nom del món és no, bosc, el, sí. sí. Sí, bueno, no sé, per mi és una, és una autora de, de novel·la de ciència-ficció referent, mm -hmm. que des d'aquí, pues, això, com deia l'Eric, us convidem a, a disfrutar, no? Mm. Sí, sí, sobretot a disfrutar i, i a més ara que tenim la sort que això que Raig Verde ha fet a, eh, aquestes aquestes edicions tan bones, no sé si ho he dit, amb unes traduccions molt excel·lents de, de la Blanca Busquets, que la veritat és que, és que ho fa molt bé. A mi la veritat és que em fa bastanta ràbia, l'estava llegint i pensava cago <laughs> en Déu, que bé ho ha solucionat això, perquè jo els havia llegit fa molts anys en anglès i ara, ara Nadal i aquestes coses em vaig regalar aquest llibre i, i està molt ben jugat, està molt ben jugat, eh, crec que s'ha de llegir la Úrsula sempre que pugueu i bueno, fins aquí la, la nostra aportació d'avui de llibres combatius, no sé si voleu afegir res més. Molt bé, com sempre fantàstica mm. aquesta secció, Eric. O qui la porti. I, eh, o qui la porti, en, en, en que... la porti sí. que és la secció més coral de, del Pim Pam Pum. I m'encanta que sigui així. I com ho amenitzarem, això? Mira, eh, ho amenitzarem amb <laughs> desenterrades, eh, amb un EP que han tret, que han fet una mica com els de Calanya, no es diu ben bé com ells, però us porto una cançó que és homònima d'aquest e LP que han tret, uh mhm. -huh. que es diu Danzando en el caos. Jo no ho sabia, però es veu que aquesta penya de desenterrada són mítiques de Mallorca, porten tropecientos anys eh, fent post-punk o no sé què fan. Uns clàssics del ah, post-punk. Ah, posteges, eh? Molt bé. Però a mi m'encanta, això és algo que ha tret Metadona Records fa res i menys i sona tan bé que volia que ho sentíssiu. Som-hi, doncs. Endavant. Bueno, bueno, bueno, bueno. Eh, eh, molt bé, molt bé. Eh, eh? això s'està animant. A veure, hola, Boto. Hem llançat un eh, repte a les xarxes i, I cosa en... que no s'ha de fer mai. I ens ha sortit, no, no. ens ha sortit malament. No esperava menys eh, i... Hem... Aviam, recapitulem. Sí. Hem fet un moment de de llibres combatius hem parlat de La màscara de la de d'Úrsula Caleguin, hem posat eh, Desenterrades, es deia, crec. Sí. I... L'has <laughs> posat tu. Sí, ja, ja, però bueno, han passat moltes coses avui. Ha arribat el Devoto. Sí. Hola, Devoto. en algun moment del programa d'avui hem dit que vengan, que vengan que los vengan, Que vengan, I aquí I estan. Aquí, estan. aquí, està Casparrata. Cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que deseas. Exacte. Vale, i què? Com, com seguim amb tot, amb tot Ara ja no sé com seguirem. En, en eh? teoria eh? ve una secció que necessitaria una mica de silenci, no sé si serà uh. possible. <laughs> Però... Veurem. Algú de sexe? No? No, no una sexació, una, una secció. Vale, vale, perdó, perdó. Va, que la, que la tiro, eh? Tira, tira, tira, tira, tira sense va, eh? por. Eh? La tira, encima. A ver, un poquito, por favor. <laughs> obrim la secció Punky Dona. Així és, arriba per fi la secció i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Mònica Torres Vilches, però les amigues li diuen Ica. Nascuda a San Antonio, regió de Valparaíso, a Xile, el setembre del 1988. De professió, dissenyadora gràfica. D'entre les seves aficions destaca el dibuix, la música i les plantes. I de manies ens comenta que ho ordena tot el que es troba per davant i escriu moltíssim. Pel que fa a la militància social i activisme, la Mònica és straight age, feminista i animalista. I és que la seva ideologia és clarament llibertària i antifeixista. De caràcter, és una noia senzilla i tranquil·la, però clara en defensar les seves idees. D'influències musicals, escolta molt hardcore i punk, sobretot dels anys 80. La Mònica ha participat com a guitarrista a les següents bandes. Libre de Crueldad, banda de hardcore punk, straight edge i animalista, i actualment està a Derrumbando Defenses, banda hardcore metal feminista i antiespecista. Quan li demanem pels records del seu primer concert punk, recorda que va ser a una casa ocupa. Abans havia vist altres bandes, però hi havia molta energia i això va fer que s'enamorés d'aquesta música als 15 anys. D'anècdotes personals, la Mònica ens explica que durant un temps li prenia la roba al seu germà gran per anar als concerts, ja que se sentia molt més còmoda. I d'anècdotes relacionades amb la música en té una de trista. I és que la primera vegada que va deixar la seva guitarra a una altra banda, en un concert, li van acabar tallant les cordes, colla de desgraciats. I pel que fa als plans de futur, vol seguir fent música i tot allò que li agrada i l'omple. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Derrumbando Defenses, banda de hardcore metal ràpid i potent nascuda a mitjans de l'any 2009 a la ciutat de Temuco, a Xile. La banda la formen la Mònica Torres, la, pro la protagonista de la secció punkidona d'aquesta setmana, a la guitarra, eh, la Maritza Aguayo a la veu, la Carolina Vera al baix i la Maria Constanza Fernández a la bateria. Es caracteritzen per plasmar les seves lletres una postura antiespecista, genial per la secció Felicitant, feminista i antifeixista. Us portem el seu nou single d'avançament del que serà el seu nou àlbum, una bomba que porta com a títol Latinoamèrica i sona, sona, sona, sona, sona, així de bé. déu nhi quina canya li foten derrumbant defenses. M'ha agradat molt això de, de veure que tant aquesta banda actual de la Mònica com l'anterior Uh mhm. -huh. Les dues són amb temàtica de Foli Seitan, o sigui que prendre nota, buscaré oh, i, sí, sí. i tinc una altra mina per explotar. Home, tralla li foten, <laughs> la veritat és que... Sí, sí, sí. Felicitats per la secció, perquè la veritat és que molt completa i molt xula. Molt interessant, també, que aquestes coses sempre ens agraden moltíssim quan, quan ens, eh, ens fan aquestes respostes tan elaborades, no? Que, mm. que, mm. Home, des d'aquí, gràcies sempre a eh, tots els grups que, i, i les components, les punquis que realment eh, es s'obren i, i expliquen la seva història, sempre és d'agrair. Mm. Sí, a més, mm, Derrumbando Defensa em sembla que ja era un grup que, que havia sonat perquè jo mm. és, és un que tinc, a la, tinc algun tema a la, a la recàmera i ja havia mirat el Mega... Mega i em sembla que hi ha algun tema sí, a mi em sona, havia també. sonat mm -hmm. i li foten una tralla espectacular i amb tralla seguirem, no? Perquè ara sí. ja estem a unes altures i en un estat... Eh... Ara què passa? Eh, què passa ara? Mira, de fet les havia portat jo dues vegades. Sí? Mira tu. Ah, no, una, una vegada. <laughs> Les cunyes? No, do, dos vegades. Les cunyes sí, ens van més. Les cunyes, Les cunyes Eric, avui està l'Eric... Que... Cunya, cunya, que... cunya. No, que... Ara ja no es diu cunya. Ah, no? Com es diu? Falca. Falca. Falca. Ah, vale, ha arribat al català, diu, <laughs> català falca, correcte. Es diu Falca té una cunya. Falca té una cunya. Falca té una cunya, tu. Voleu que la tire la cunya? La tira, o... sempre, ah, sempre. Falca, falca, falca, falca, falca, falca, falca. falca. Ah! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I després d'aquesta falqueta us, us portarem una mica de punk hardcore. Oh! <gasps> Peroïdes dissidents. Peroïdes dissidents. I, des de la trinxera. Des eh? de la trinxera, tot punyent i, i combatiu. <laughs> Mireu, ara jo us portaré... Necessitem un isma per fer aquestes coses. Eh? Ja ho veiem. No? Isma, trobem a faltar. Jo em penso, si l'isma estigués aquí, encara estaríem aquí o no? Però sí. s'està allargant això. Aviam, o... Depèn. Ell estaria mirant el mòbil, també, enviant no? missatges a la Polluela, però, però estaríem aquí. Depèn. Estaríem aquí, sí. A l'equació hi hauria la Polluela també aquí o no? hi ha una altra equació, ah, que és, ah, sí. hi hauria el Palli pujant Buf. xupitos o no? Pujant xupitos, eh? seria, que... Avui seria el típic dia que el Pagi... Que el, pa, el Pagi... <laughs> El Patge... De... El Escolta, demana a l'univers. Li hem dit a Casparrata que si <laughs> eh, tal, que vingués. Escolta, igual avui podem demanar... Pallimentari, eh, igual has de venir a donar-nos un xupito. <laughs> Sí, sí, jo crec que sí. Bueno, pues, que escrivin ja. tots els estats, que se'n vagin tots a la puta merda ja, d'una vegada. Sí, sí, que tota la policia comenci a cremar a casa seva. encara, oh. encara que estiguin de festa, que comencin a cremar el sofà. Combustió espontània. Encara que estiguin escoltant el pim-pam-pum, sí, sí. que la potser comenci a cremar. Sobretot si estem escoltant el pim-pam-pum, perquè encara ens denunciaran, no? Sí, sí, sí. Bueno, això sembla la troca, ja. <laughs> Demà a primera hora escoltarem el 34. Trobem a faltar la troca, també. Trobem a faltar sí, la troca. Sí, sí. Des d'aquí, la troca, benvinguda. Bueno, seguirem una mica perquè va, Manolo, ja va. estem... No sé si estem de, de pujada, de baixada, si és al principi d'any... Avui, fa, una avui fa pujada. Eh, avui fa bastanta pujada, sí. La Bea no sé què dirà. Bueno, jo us porto un grup que ja vaig portar una altra vegada, són Bé. El Punto Débil, que és una banda de punk i greencore de, de Barna, que per lo que he vist són dels precursors del greencore aquí a, eh. a Catalunya, direm. Y, y de Espera, el punto débil. El débil, punto débil, en plan. En punto débil, amb, Diablo. Amb, amb B baixa. Amb B baixa, que amb B baixa, amb de, de dimoni. No, de, eh, sí, sí. És, és bastant top. Que si el busques amb B alta, hi ha un altre grup que es diu el punto débil amb B alta. Òbviament. Òbviament. També sí, fan sí. hardcore per la vena o no? Algo així, algo així, però no tant com aquest. No tant. Sí, sí. Doncs des, de, des del seu àlbum La gravedat de la llei del 2011, que és un split amb, amb els Extensity, us porto Bajo los adoquines, nada. <laughs> I això s'ha acabat així. Una cançó que acabava abruptament. Pollo Style. Porque bajo los adoquines nada. Nada. Una pillada de toro avui era com quasi obligatòria, no? Sí, Home, només sí, faltaria. Sí, sí, sí com aquesta no hi ha hagut cap, no? Bueno, una cançó de 47 segons, doncs era difícil que no pilles del toro, sobretot si no t'has fixat abans que durava tan poc. <laughs> Sí, sí. sobretot això. Però ho ha dit, eh? Baja los adoquines. Nada. Nada. Nada, nada. No, no. El punto débil és l'enganxada de, de <laughs> toro. Sí, sí. Ara va el Pau, bueno, no, sé, eh, no, què, no sé què, ens portarà. Sí, si us sembla bé, doncs us portaré un crànio. Cràneo. Cràneo, una banda que ja va sonar aquí, que ja vam portar un altre cop. Una altra cançó de, del mateix CD que portarem avui, que és Frontal. No, és Frontal. El, frontal. És, que és el, el sí. llum aquest de quan vas de càmping, no? Sí, suposo que és el crànio frontal, pues, el frontal te'l poses al crànio. <laughs> La, la portada és un crani de, com una espècie de llop o sí mossegant. És bastant curiós. Mm, I no sé. És un mític o és un clàssic? No, no, no. O èpic. Ni una no, no, ni l'altra. Ni una ni És un grup eh, que... És un grup que mola. Que val la pena portar. <laughs> Perfecte. és dels pocs clàssics que... O sigui, no clàssics que et vale. poso. <laughs> no, total. Uh, seguim amb el tema de migrants. Aquest com més centrat amb, amb, amb els migrants que moren eh, al mar intentant creuar i per desgràcia el que dèiem abans la, la il·lusió, la falsa il·lusió de que aquí és el paradís i que vindran i que tot serà la rehòstia i que molta gent els hi privem de poder arribar perquè els disparem o perquè els ofeguem a l'aigua directament i així que aquesta cançó es diu Tu Esperanza som-hi hòstia que avui estem brau en brau, eh? Estem... I tiro perquè em toca. Brau en brau. Com anàvem? Molt bé. Bravo. Bravo. Bravo, sí. Pone bravo. Cráneo. Cráneo frontal. Cráneo de bravo. Es nota que estem a la recta final ja del pim-pam. Pony bravo no ho he portat mai, no? Pony bravo, hi ha el pony pisador i... I Pony Bravo... Pony Bravo, ja us ho portaré. És, també enamora Amor Lara. No, no és el que porto ara. Vale. I què portes ara? <laughs> última ronda. Última eh, ronda. Última ronda, és la meva última bala. Mm, us porto un split que, òbviament, ha fet la plaga, do it yourself. I són els Hata, en un, en un split que és entre baixa permanent i Hata. I us porto un tema que... Espera, en... perdona, però... Sí? sí? El, quan un grup ve amb dièresis, sabem tots a lo que oh, atenem-nos. Però Hata veig que porta a, a aquell símbol que és com un barretet. Accent circunflex. A, a, això, això que collons... Un barretet vol dir com un trianglet sí, a dalt, sí. eh? Sí, això, això que vol dir això que, que, que cresteja... Això que passa molt en, en francès. Això és de quan... Però, no, és igual. però, però no gramaticalment, sinó <laughs> musicalment, que... Què vol dir? Són de Madrid o no? <laughs> No, són de, són de Barna, voltants. I és, I... és com una dièresi, al final. A nivell eh, musical. A nivell musical és dièresi, vale, vale. vale. I a nivell gramatical, què? A nivell gramatical, normalment és... Quan no saps si l'accent és, és obert o tancat... quan et menges la S. <laughs> Fica les dos. És de quan et menges la S, això passa molt en francès. Quan et menges la S, eh? Sí. En Però plan... el francès... No, no puc. En plan... Dius, Una S que no sona com... Avui hem fet 200 programes. Et menges la S i li <laughs> fiques un triangle. 200 sense la S i poses una dièresi a la O. Vale, vale, bueno, pues ara ja vale? ho sabem. Com... Simplificant a, a 2000 seria algo així. O sigui, jata seria jatas. Però es mengen la S. <laughs> Vale. Vale, no sé, no sé, vale, va. <laughs> Igual igual m'estic liant. No sé per què aquesta gent ha decidit posar-li un circunflex a la A, però li han posat, i es diu Hata, vale? En un, I han fet, en aquest split, de fet... Però si són de Barna serien ata, perquè la H no es pronuncia vale, en català. Pues en el seu split es diu, que de fet es diu... Hu, que no és ni Hu, seria Uh, uh. no? En català? Uh. Bueno, en qualsevol cas, us porto un tema que o sigui, em sembla que, els, que és el els, primer. Eh? Els de Who són els Wo? No, són els... El Wo. són els Ou. <laughs> són els Wo. Sí. Eh, bueno, per acabar són aquesta magnífica nit... Isma, Isma, torna. Ho sento, Isma. bueno. I això sense els xupitos del Palli, eh? Això sense sí, sí, sí. Palli, Mm, ja estàs trigant per alimentar-hi. Bueno, pues, eh, per acabar, el meu, la meva aportació d'avui us porto els Hata, Hata, eh, whatever, en aquest split que fan en baixa permanent, que és molt, fàcil, molt més fàcil de pronunciar, us porto el primer tema d'aquest split, que es diu Mentires. Sense dir you. Bueno, portem 3 hores i 12 minuts de programa i, i així és com anem. Així I us agraïm, estimats oients, Mentires. que estigueu escoltant. Molt mèrit els que Mentires. hagin estat fins al final, eh? Seran poques, mm, potser. Bueno, nosaltres estem aquí. Potser hi ha gent que connecta només per la pujada, o, ah, pa, o baixada. O final. baixada. Clar. Mínim un oient tenim. Que és sí? tres, en tenim tres ara. Ah, en tenim tres, l'Isma... Hem tingut un pico de 11. Eh, la, la Bea... La Bea la bueno. vea, no sé. <laughs> que vingui aquí i es pronunciï, I, també. I, igual l'Isma té I tres ordinadors allà connectats. Eh? Ah, L'Isma i la Noé, els dos. Doncs, hola. <laughs> bueno, fins aquí Hata, Ata. Mm, mentires. Això ha estat molt bé, molt bé eh? Molt bé. Mm, Això sí, molt ho fan, bé. ho fan bé aquesta penya. Tot el que toca la plaga acaba bé. Do it yourself, sí senyor. Aquest, aquesta nova distri que... No sé si és molt nova, però... No. Però aquí el Pim Pam Pum fa relativament poc que la vam descobrir i, i tot el que traiem seu és com el EM Studi que tot el que ve d'allí és garantia de, un de tiro qualitat. Fijo. És un tiro fijo. tiro fijo. Vale, doncs ara va la meva última bala, no? Doncs a la meva última bala ve la secció Foli Seitan! Foli! Foli! <laughs> <laughs> Doncs per la secció Folisaitana, aquesta secció on porto música a favor del veganisme, bla bla bla, us porto una banda <laughs> de, eh, de per allí, Califòrnia. A més, eh, disculpeu, eh, però ho diu mentre estan fotent una hamburguesa al costat. No, ja, ja me l'he acabat l'hamburguesa. Ah, doncs ja està, ara només és pa. Ara només és pollastre. Ah. no és carn. Va, això, disculpeu. Això després ho tallarem. Sí, perquè ha sigut molt lleig, eh, això el que he dit. No. Bueno, això vol dir que t'has d'escoltar més a fons aquesta secció, Eric i companyia. I companyia, és veritat, és veritat. <laughs> doncs avui us porto una banda que es diuen Vegan Reich, mm. eh, directament dels Estats Units, Califòrnia, extret del seu disc Vanguard del 1995, els d'abans eren del 96, ara el 95. Ara ah, no, no, no, perdó, no, perquè és la cançó que he tret, la del 96, mm. ui, ui, perquè ui. hem hagut de retirar. Clar, perquè ha vingut l'Eric a última hora. I hem tret una cançó, sí, que era la... Sí. doncs res, del 95, i, i això, Vegan Reich us he portat una cançó que es diu This is it. Això és tot, amics. Això és tot, amics. Som-hi. has postejat una mica, eh, cap al final. Has postejat, sí. Ben molt jugat, bé. Riqui, ben jugat. Vegan Reich, a la secció felicitant, molt bé. I... Molt bé, i, i sí, amb aquest Vegan Reich eh, acabem aquesta edició 3... 400... 403 del 3, Pim Pam Pum. 403, sí, Impressionant. Sí. Increïble. No? Increïble. Em semblaria sí, sí. que és la 303, però no. <laughs> o la 503. Sí, sí. sí. Doncs uh, direm ja adeu, com sempre, però primer explicant una mica de què ha anat eh, el programa d'avui. Hem tingut una entrevista super especial amb els Anyàleg, dic que l'any és que ho he llegit al revés. I... <laughs> És que Pau li agrada Avui, avui llegeixes tot al revés, Pau, eh? molt bé, molt bé. I, I hem tingut més seccions, per exemple. Hem tingut a la secció Punkidona, us hem presentat a la Mònica Torres Vilches, de, des de Xile, la, que és la no sé si guitarra era... O sigui, la guitarrista de la banda... Eh, des, des, com es deia? Eh, des, des, derrumbando defenses, perdó. Sí, sí, derrumbando sí. defenses, joder, és que avui ja. I també a la secció Folies Eitan us acabem de presentar la, el Vegan Reich, i també a la secció de llibres combatius. Sí, us hem parlat de La màscara de la foscor, aquest llibre mític de la Úrsula Caleguin, que el 2019 va publicar Raig Verd i va traduir magníficament Blanca Busquets. Sí, i hem parlat de molts temes amb els, amb els Calanya, que hem fet una entrevista avui molt de, especial. De dues hores, molt tranquil·la. Hem parlat de, del català, hem parlat de la repressió, de la policia, de, del Bustos, que... És veritat, ara, que, ara, que avui no teníem dedicatòria oficial a, a l'inici del programa, però ara hem pensat que li sí. podríem dedicar amb aquest energumen d'aquí Sabadell, no? Felicitats. El, el no? Bustos. Estil Bustos. I Allà et sí. podreixis i no en sortis mai més. Que fa molts anys ja, o fa uns quants anys, que estava com perseguit, que va sortir a la llum totes les seves merdes. Sí, sí. I per fi es veu que jo no m'han enterat a, eh, avui aquí el Pim Pam Pum que, que per fi ha entrat a la garjola. Ja no sí, només sí. està condemnat, sinó que està mm. a dins. Sí, sí, tot i el rebuig que li tenim a les presons i realment, Bustos, el que et mereixeries és que vinguessis aquí, et fotréssim un parell d'hòsties ben donades Bueno, pues està el Talegu, mira, jo què sé. Un, un, ja que funciona així, pues, que, que un d'ells també ho tasti, no? I tant. I, i a part d'això també hem trepitjat molts jardins, que hem sí, aixafat moltes flors. Moltíssimes. En 3 hores i 20 minuts hem tingut temps Exacte. de xafar-ne totes Però les flors. Però n'hem sortit de tots. Sí, sí, semblaria que hem fet sí. un programa especial de Casparrata avui, en, en el que dura el programa. Bueno, ha arribat gent de Casparrata, també. Ha arribat, ha arribat. Ha vingut el Devoto uns minuts, eh, s'ha passejat per aquí. Molt bé, va, i, i acabarem, com sempre, posant dos temacles per acabar aquest pim-pam-pum 403. Un parell de temes, sí, el primer el tiraré jo. Eh, porto un grup que veureu... Dièresi? Són... No és dièresi, però són uns Eh? No són PCR. ¿Cómo diria? No són PCR, no són... I, i no són actuals, eh? O sigui, són uns, uns visionaris. És una banda de punk hardcore valenciana que es diu Falsos Positivos. Oh! I us porto un tema del 2011 Vull uh. dir que aquesta gent eh, eren no, visionaris, no. per això ho dic. Llàstima que no ho registressin, eh, la, la sí, paraula sí. aquesta, perquè ara s'haurien forrat. S'haurien forrat, sí, sí. Tindríem 10 bandes de, de hardcore. Doncs de, de l'àlbum No hi tregua del 2011 us porto al Nuevo Orden Mundial. Molt bé, i l'última bala del programa d'avui serà, la posaré jo per acabar ja l'última recàmera, uh, serà un grup de França, del, de la zona aquesta nord de, més amb nord de nord de nord d'on estem, Uh, que el grup es diu Guerrilla, Pouville, Pouvel... És que no sé parlar francès. És igual. És que no està l'isme. Fes com si en sapiguessis. Guerrilla Pouvel. Pouvel. I, sí. I la cançó sí que, això sí que us he dit, que es diu Mare Nostrum, per concluir a, a, a aquest tema d'avui, que Mare Nostrum, com no, és, és el Mediterrani, que és el mar eh, nostre, diguem, que, que tenim aquí. I amb això, doncs, res, escoltarem aquestes dues cançons i concluirem ja el programa d'avui. Un momentet, que tenim... Hem de recollir... Hem de recollir els sopars. <laughs> Gràcies. Gràcies, Ona. Adeu. I, I res, doncs, si teniu alguna cosa més a dir, no? No, pues mm. re, un plaer, el primer programa de l'any ha sigut mm. bastant guapo ha sigut guapíssim sí, sí. Sí, sí, sí. el, tendència no? els Calanya són tots molt majos molt majos, gràcies per venir el, el quart que no ha vingut no ho sabem però ah, segur, que també. segur que també suposem que sí hi, hi, havia un representant dels guitarristes en nom seu sí, sí, Llavors, sí, sí. bueno i, i la setmana que ve si ens voleu Uà, escoltar setmana... tindrem el Insert Show, Sí, Sí, Mare, si, si no ho heu sentit repasseu el programa perquè ho hem comentat sí, en algun moment dels del 400 minuts de programa. <laughs> Molt bé, família, doncs com sempre diem, ens trobem... A la xarxa... I pels carrers... Salut i revolta! Juhu!